prvej línii. Prvej línii. Dobrý večer, vážení poslucháči. Sme veľmi radi, že ste si aj takto v závere pracovného týždňa vyhradili e, piatkový večerný čas pre naše rádio. Z bansko štúdia sa vám krátko po 20. hodine 30. minúte z relácie v prvej línii prihovára Boris Koroni. Tak ako vždy, tak aj tentokrát by sa patrilo povedať niečo na úvod dnešnej témy a dostať sa tak trošku hlbšie do problematiky, ktoré, ktorou sa dnes večer budeme Eh, zaoberať alebo ktorej sa budeme venovať, lenže musím sa vám priznať s jednou veľmi ošemetnou vecou. Nie je veľmi o čom hovoriť. Respektíve takto, nie že by nebolo, práve naopak je o čom hovoriť, ale žiaľ chýbajú informačné zdroje. Alebo to poviem ešte inak. Napriek tomu, že ide o veľmi dôležitú tému, naši, prevažne teda mainstreamoví novinári ju v podstate opäť raz, dalo by sa povedať, že kompletne odignorovali. A to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo sa o nej v našich médiách takmer vôbec nehovorilo a prečo som aj ja sám problém zohnať nejaké podrobnejšie informácie k tejto záležitosti. Takže na úvod naozaj len zo pár základných informácií, ku ktorým som sa a ktoré je potrebné povedať v úvode, aby sme sa vôbec nejakým spôsobom oboznámili s tou dnešnou témou. Ako iste mnohí viete, lebo naši poslucháči sú predsa len trošku špecifickí v tom zmysle, že teda sledujú aj iné zdroje, nie len, že by si sadali každý večer k e, televíznym novinám, lebo pokiaľ <laughs> čerpáte len z týchto zdrojov, tak zrejme o tejto udalosti nebudete vedieť, ale hovorím, naši poslucháči sú predsa len špecifický druh čo ma samozrejme teší, takže vy iste viete mnohí o tom, že v ruskom letovisku Soči sa v týchto dňoch konal 13. ročník e, diskusného fóra, ktorý nesie názov Valdajský klub. Na túto prestížnú akciu zavítalo tento rok približne 130 účastníkov z 35 krajín. Takisto mnohí ste viete, že každý rok e, sa na tomto fóre nielen, že schádzajú rôzni významní hostia z rôznych krajín, ale že sa vždy diskutuje akoby na inú tému. Kým v Láni to bola problematika vojny a mieru, tentokrát prítomní diskutovali na tému Budúcnosť sa začína dnes, obrysy zajtrajšieho sveta. Samozrejme, tak ako vždy, ani tento rok nechýbal na akcii samotný ruský prezident Vladimír Putin, ktorý vystúpil so svojím eh, príhovorom vo štvrtok 27. oktobra. Sa totižto spolu s bývalými prezidentmi Rakúska, Fínska a Juhoafrickej republiky zúčastnil na panelovej diskusii v rámci záverečnej akcie Valdajského diskusného klubu. Toto sú v podstate také tie základné, naozaj veľmi strohé informácie. Samozrejme, objavili sa aj nejaké podrobnejšie, konkrétne na rôznych alternatívnych, e, prevažne weboch, ako napríklad parlamentné listy. E, objavili sa aj nejaké možno jedna, dve kratučké správy na tlačovej agentúre Slovenskej republiky, odkiaľ si ich potom stiahli e, ďalšie médiá a to je asi tak zhruba všetko. Šmitec vybavené, Valda vyriešený, vec zabudnutá. A pravdu povediac, nič veľké by sme k tejto téme dnes nevymysleli, nevymysleli ani my, keďže, ako som už niekoľkokrát spomínal, relevantné informácie z tejto udalosti narazili opäť raz na nepreniknutelnú hradbu mediálneho mlčania. Lenže pozor, my máme to šťastie, že sa predsa len k podrobnejším informáciám dostaneme a dokonca budú z prvej ruky, ako sa hovorí. Totižto, stalo sa už tak trošku takou tradíciou, že si Valdajské diskusné fórum ako jeden z mála ľudí užíva môj dnešný host doslova e, v prvej línii. On totiž to má tú čest, že má túto prestížnú akciu každý rok, e, alebo má na ňu pozvánku. No a tak ako túto možnosť využil minulý rok, tak presne to isté zopakoval aj tentokrát. E, v tejto chvíli čaká už pri mikrofóne, ale nie tu u nás v Bansko-Bystrickom, ale v Bratislavskom štúdiu. E, jeden človek, ktorého vám samozrejme o malú chvíľku predstavím. A je tam preto, aby nám sprostredkoval nielen dojmy z tejto spomínanej akcie, ale hlavne, aby nás teda poinformoval o tom, čo sa vlastne Eh, na Valdaji 2016 hovorilo. A ja už teda po dlhšej prestávke eh, vítam u nás opäť v rádiu Slobodný vysielač bývalého premiéra Slovenskej republiky Jana Čarnogurského. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Tak, Takisto všetkým poslúchať. Tak, ďakujeme pekne. Spojenie nám funguje, verím, že bude fungovať ďalej. Stará sa o to Maťo Bavolár v Bratislavskom štúdiu, ktorého samozrejme týmto vítam tiež. Maťo, dobrý večer aj tebe. Ahoj Boris a samozrejme príjemné počúvanie všetkým poslucháčom tak, Rádia Slobodný vysielač. Tak keď spomínaš poslucháčov, tak samozrejme takisto tých zdravím a ja a ešte zároveň teda pridávam takú tú moju obligátnu technickú poznámku, že teda keďže ide o e, diskusnú reláciu kontaktnú, tak to znamená, že e, počas nasledujúcich dvoch hodín slova a hudby sa samozrejme do týchto našich debát budete môcť zapojiť aj vy. V prípade, že budete mať nejakú otázku na pána Čarnogurského, alebo budete cítiť potrebu, že chcete vyjadriť nejaký názor, či už teda pozitívny, negatívny, ale pokiaľ možno naozaj k téme, ktorú dnes budeme rozoberať, tak tak môžete urobiť e, prostredníctvom mailu na adrese studiozavinačslobodnyvysielac.sk. Môžete nám aj priamo zatelefonovať. Číslo je 048 381 0101 a tá tretia možnosť je, že nám napíšete priamo cez našu internetovú stránku. Stačí, keď kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia. Tak toľko z mojej strany na úvod. Pán Čarnogurský, vy, ak sa nemýlim, ste teraz tak čerstvo vrátení, však? Áno, pretože ja som sa z Valdaja, čiže z Osoči, nevracal rovno domov do Bratislavy, ale bol som, mal som pozvanie ešte na inú konferenciu v Rusku, vo Volgograde. Je to konferencia, e, tento rok bol tretí ročník, nazýva sa Dialog na Volge a taktiež sa týkala otázok bezpečnosti a takého vzájomného dialogu medzi národmi. No vidíte, tak potom aj z toho nám môžete niečo porozprávať, ak teda zaujímavé a, veci tam Zaujímavé pre mňa. No a to je práve fajn, že vy ste naozaj čerstvo vrátení, teraz ste chodili po Rusku, Valda aj táto druhá akcia. Čiže čo to vlastne znamená, že ešte máte všetky tie spomienky v živej pamäti, ešte to nestihlo vychladnúť, ako sa hovorí, čiže to je veľmi dobré. Nestihol som ich zabudnúť. Ne, práve to som chcel tak ako diplomaticky obísť, <laughs> že, že, že nie zabudnúť, ale že to teda ešte nevychladlo v tej hlave, čo je výborné. Um, takže vlastne ste v podstate taký exkluzívny host tu dnes pre nás, lebo e, ako som spomínal v tom úvode, opäť raz, ho, konštatovali sme to pred rokom a žiaľ musím to konštatovať opäť, že, že zase o tejto akcii vlastne nič. Nula bodov, naše médiá, povedal by som, že zlyhali na plnej čiare, neinformovali alebo len veľmi stroho. Neviem, ako to bolo na tých anglických portáloch, už vôbec neviem, ako na ruských, lebo po rusky ja sa nedočítam, takže to mi nič nepomôže, ale pokiaľ berem do úvahy slovenské a české portály, proste nič. Takže vy vlastne máte dnes takú tú kľúčovú úlohu vlastne nám toto celé ozrejmiť, povedať, čo sa tam hovorilo, lebo nemáme sa ako inak k týmto informáciám dostať. A keď už som pri tom, tak toto ma zaujíma na úvod, že či ešte stále platí, že vy ste vlastne jedným z mála účastníkov zo Strednej Európy, ktorí sa na toto podujatie vedia rok čo rok dostať, alebo či už sa tie rady vaše e, postupne rozrastajú a už tam zavítali aj iní ľudia, možno tuto z okolitých krajín. práve naopak, tento rok sme boli vlastne ešte sa zúžili, lebo som bol ja, potom bol jeden maďarský novinár a rakúsky, e, e, rakúsky profesor z vysokej školy, teda keď strednú Európu berieme. Hmm. Tento rok nebol nikto z Polska a z Čiech už tradične nikto nechodí. Tradične? Však tam bol pred rokom, nebol tam pred rokom? No áno, to, to máte pozvaný. pravdu, áno, ale to bol ako... Ako host. Ako host, najskôr tam bol rok predtým, tam bol ako vlastne prezident ešte, ale už no. pravdepodobne už nie, už asi práve skončený prezident. A potom, potom rok na to bol vlastne akoby účastník, no ale nie je člen klubu, nie, hovoríme o Václavovi Klausovi, áno, áno, áno. nie ako člen klubu, ale ako jednoducho pozvaný účastník ale tento rok tam nebola. Nepýtal som sa mm. teda organizátorov, že prečo. On vtedy prišiel, inak keď ho už spomíname, taký dosť uveličený pred rokom z toho Valdajského klubu. Som čítal nejakého jeho vyjadrenia, ako to hodnotil a hodnotil to veľmi pozitívne. E, keď už teda hovoríme, pán Čarnogórsky, o tých médiách, opäť mi to nedá, ja to v tomto úvode musím spomenúť, lebo mňa to strašne štve. Taký ten dojaký meter, že keď sa túto za humnami v Bratislave e, koná Globsek, tak všade sa o tom píše, akcia pomaly svetového významu, všetky médiá informujú, všetci sa idú pretrhnúť, kto prinesie viacej informácie. Keď proste je Valdaj, kde to proste síce v Rúsku, ale, ale, ale významní hostia, významní bývalí politici, súčasní politici, proste, že, že rovnako významná akcia a proste nič. Znova nič. Skočím vám trochu do reči. No. Teda trojka niečo dávala, lebo keď som sa vrátil, moja žena mi hovorila, že ma videla e, pri, vtedy pri stretnutí s Putinom, pri, počas Putinovej reči ruská televízia dávala strihy aj do hľadiska teda a tam som sa objavil, takže <laughs> teatri. Ale tým asi nechcete ale zase povedať, že si médiá splnili nejak svoju úlohu, alebo no to áno? Nie, nie, viete, to že... nie. Lebo, lebo e, obsahové, no neviem, možno, že z Putinovej reči niečo povedali, ale inak o e, tom celom zasadnutí zrejme nič hm. a to bolo zaujímavé a teda tam boli prejavy, prejavy. Tam boli príspevky, ktoré boli informačne veľmi nabité aj iných než len Putina. Tak, tak vám poviem, ako som to ja odsledoval. E, naše médiá proste zverejnili len, čiste len Putinov prejav aj z toho len, len nejaké také vytr- vytrhnuté veci, drobné, ne, nejaké k niečo, niečo k tým hackerským útokom, z ktorých je teda Rusko obviňované, niečo k americkej kampanii predvolebnej, ale, ale všetko to bolo len čiste, čiste o prezidentovi Putinovi, absolútne nikoho nespomínali, kto tam vlastne vystupoval, s akými príspevkami, takže práve preto hovorím, že je veľmi dobré, že vás tu dnes máme a že nám aj tieto veci budete môcť prezradiť. Keď som spomínal tých novinárov, boli tam aj tento rok novinári z rôznych vplyvných médií, možno nejakých CNN, BBC, niečo podobné, Arty. Objavili sa takíto novinári? No, e, áno, bol tam, myslím, z, z ekonomistu, ale e, takto, ako účastníci, ako účastníci, nie ako novinári, ktorí to, to pokrývajú. Ja tak myslím, tak myslím, a, že to pokrývali, že či boli, viete, aj nejaké také vstupy to vám, živé. To vám e, neviem povedať, ale takto vám poviem, že e, je tradičná jedna kolegyňa z Talianska, je novinárka v Taliansku, ale je zároveň členkou Valdajského klubu, uh-huh. tak ona vždy po každom zasadnutí hneď beží niekde mimo a telefonuje do svojej redakcie o tom zasadnutí. Mm-hmm. Hej, to a takisto, ste... takisto kolega, no kolega, e, no, novinár z Maďarska, Áno, to ste Maďar MZ, z novin Maďar MZ, tak on taktiež po každom zasadnutí telefonuje do Budapešti a informuje, čo bolo. Tak, to ste, to ste spomínali tohto. A to iných, som, iných som nezaregistroval, ale týchto, pretože ich tak bližšie poznám. Áno, tohto Maďara ste spomínali aj pred rokom, to si spomínam, že on tam chodí pravidelne, takže bol tam opäť. Ja len tak sondujem, viete, že kto tam bol na úvod, takže že by som chcel vedieť si zhruba urobiť predstavu. E, spomínali ste novinárov z tých e, možno významnejších ešte, osob. Ešte teraz si spomínam, že z, z britských novín Independent tam chodí novinárka, ale opäť je členkou klubu. Hej, hej, hej. Tak ona taktiež hneď po zasadnutí každom zasadnutí teda informuje svoju redakciu. A keď teraz obídeme ako novinárov a takýchto ľudí a teraz skôr zameráme na tie významné osobnosti, možno politikov aktuálnych, súčasných, bývalých, tak bolo to tak viac menej všeobecné ako, ako v minulých rokoch? Zišli sa staré známe tváre alebo, alebo tam boli úplne noví ľudia? No, ako to vyzerá? Ja to odhadujem, že každý rok alebo z roka na rok sa obmienia e, zloženie tých účastníkov asi tak o 5%. Uh-huh. Mhm. No tento rok tam bol napríklad bývalý predseda vlády Austrálie, Rod. Mm-hmm. E, teraz už momentálne mi... Hej, ale... Koní tam, e, teraz, teraz už asi tretíkrát tam bol Wolfgang Schüssel, bývalý kancelár Rakúska. No tam aj rakúsky prezident, myslím, tento, tento rok. No tento bývalý... rakúsky prezident tam bol ako bývalý rakúsky prezident v tom panelovom, panelovej zostave e, s prezidentom Putinom. Čiže aj on mal E, tam prejav. Mm. A, na tom záverečnom zasadnutí. To je také zvláštne, že, že furt tam konštatujeme, že väčšinou, že bývalí politici tam prídu. A ako si aj viem predstaviť, že, že, že prísť na Valdaj pre aktívneho politika môže byť niekedy dosť ošemetná vec, lebo dnes je Rusko samozrejme veľký nepriateľ našej západnej spoločnosti, tak e, to, to ma skôr zaujímalo, že či to riskli aj takí nejakí e, aktívni no, politici. Nie, nie, ja si myslím, že to schválne, teda pravdepodobne Rusi pozývajú bývalých, lebo tí bývalí môžu slobodnejšie hovoriť. To je jedna vec. <laughs> Druhá vec je, že Valdajský klub má tú výhodu, že je vlastne neoficiálnym, no Rusi hovoria plaščátkoj. E, to znamená, že, že tí, ktorí tam hovoria, tak nemusia brať nejaké osobitné diplomatické ohľady, že jej, tak hovorím na zasadnutí takej alebo onakej organizácie a, a preto si musím dávať pozor na jazyk. Hmm. Ale, e, ale hovoria slobodnejšie a <laughs> predovšetkým to platí o prezidentovi Putinovi, čo je veľmi významné a priaznivé, lebo jeho, jeho prejavy na Valdajskom klube, a to za posledných 3, 4, 5 Áno. rokov, keď zoberiete, hmm. tak sú o mnoho otvorenejšie ako jeho prejavy, ktoré má inak e, teda z titulu svojej politickej funkcie nie niekde na oficiálnom zasadnutí. To som sa chcel práve vás pýtať, lebo jasné, že e, ten, ten Putin je vždy taký ťahúň, nakoniec on príde a, a viac menej tam všetci čakajú, že, čo zase povie. E, ja si spomínam, keď sme e, sa bavili od minulý rok o Valdaji, tak v tej dobe bola teda téma vojna a miera. Už vtedy, podobne tak aj rok dozadu, bol teda ruský prezident mimoriadne priamy a kritický. Uh, už vtedy namiesto takých tých opatrných, politicky korektných fráz adresoval veľmi tvrdé slová vedeniu Spojených štátov. USA obvinil z toho, že destabilizujú svet, e, že presadzujú svoju vôľu v iných krajinách. Presne pred rokom, pamätám si, že, že, že ako na podporu tohto svojho tvrdenia uviedol ako príklad aj vojny v Iraku, Líbii, v Sýrii povedal, že Washington bojuje proti dôsledkom svojej vlastnej politiky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bol, bol, bol kritický, bol priamy, Uh, nerobil a také... Bol ne, nebol, faktografický, on je vždy, teda aj, aj tento rok bol, faktografický, čiže on nehovorí o svojich názoroch alebo názoroch niekoho iného, ale kladie na, stoli, na stôl fakty. Mm. A prosím, nech sa ich niekto pokusí, pokusí vyvrátiť. No a to som vlastne chcel, že, že či teda išiel v týchto šlapajách aj tento rok, či, či opäť e, sa dá povedať, že, ja ten, že, že, ten, že ten prejav bol opäť kritický, opäť priamy, opäť bez takých tých, viete, bez takých tých politických fráz, do áno. ktorých chcete zaobaliť niečo, aby to zase tak až veľmi nebolelo, tak či bol taký zase, zase taký rázny, ako, ako tie 2-3 roky áno. dozadu. A povedal by som, že reč, e, teda jeho predovšetkým, ale e, predpoludním toho istého dňa sme mali stretnutie s ministrom zahraničných vecí Ruska, Sergejom Lavrovom, a ten taktiež bol veľmi otvorený a veľmi kritický. A opäť čisto na reči faktov. Hmm. A to, že ma tam zaujíma taká pikoška, ono to vôbec nie je podstatné ani, ani dôležité, ale keď, e, keď vy tam ste na tom Valdaji, vy máte aj možnosť dostať sa nejak ako bližšie k tým ľuďom, že, že až takto, že ruky podať a niečo podobné, alebo, alebo no, to, toto veľmi... Ako kedy, nie, nie... ako kedy, e, tento rok napríklad nie, lebo tým, že tam boli tí traja, traja bývalí prezidenti, myslím okrem Putina, tak potom vlastne po skončení e, sa zrejme patrí, alebo ako, tak Putin e, poriada vlastne večeru osobitne pre tých svojich hostí, nazvime to. Uh-huh, uh-huh. Čiže bol, bol s nimi a my ostatní sme mali večeru. No, čiže e, e, tento rok napríklad, teda konkrétne s Putinom nie. Uh-huh. No, s Lavrovom by sa dalo, lebo ja som sa k tomu nedostal, ale som ani, tak nejak som sa veľmi, veľmi nesnažil, ale keby som sa snažil, tak áno, po skončení potom ho obyčajne obklopia mm-hmm. účastníci klubu, klubu eh, a kladú mu otázky už len také individuálne, podajú ruku a Normálne, že som... Eh, vás... Asi pred troma rokmi eh, to bolo tak nejak, že, že Putin potom po skončení, teda po skončení takejto svojej reči, ako aj mm-hmm. toho roku, pozval asi, asi 20 na večeru ešte vlastne No, mimo vlastných priestorov klubu, Aha. tak bol som aj ja medzi pozvanými Aha. a tam je, tá, tam je ten rozhovor, viete, taký komornejší, no. Hej. E, čiže Ešte tam, viac otvorený, je, asi by som povedal, nie? Taký... No tak e, otvorený, to by som hádam ani nepovedal, ale, ale jednoducho mu môže položiť otázku a keď niečo povie, tak eventuálne ešte ďalšiu a podobne, lebo na týchto zasadnutiach, ktoré povedzme aj bolo vidieť v televízii, tak potom po skončení prejavov všetkých tých e, prezidentov vlastne moderátor dáva slovo účastníkom. <laughs> to vám môžem povedať, že e, teda dostať sa k, e, ku otázke, ku položeniu hmm. otázky hmm. V, na takom zasad, zasadnutí, no, no proste keď je tam 150 ľudí, Jasné. není jednoduché. A moderátor je obyčajne, aspoň doteraz bol vždy anglosas, angličan alebo američan, tento rok bol američan. E, možno, že Rusi to... Ale čo, to ste ma Aby to vyzeralo, aby to vyzeralo tak svetovejšie. <laughs> no, no ale z hodou okolností tento rok tam bol Američan, s ktorým, s ktorým sa veľmi dobre poznám a teda opakovanie e, e, v priebehu klubu. On je tiež člen klubu člen klubu. Aha. E, profesor Harvardskej univerzity. Aha. Štátov. tak to dobré majú. Dobré no, a, takže <laughs> mal som, mal som šťastie, alebo mal som, na, vedel som, že teda dobre, keď sa budem, ale treba sa opakovane hlásiť samozrejme. Mm-hmm. E, takže mám šancu, že, ma, že mi dá slovo. A dostali ste tento rok slovo. Áno, dostal. A čo ste sa opýtali? A koho? Ja som sa pýtal samozrejme Putina, e, takže to opäť v našej tlači to asi nebolo zachytené, ale no, no. Pred nejakými troma týždňami hádam, alebo začnem trošku, trošku ťa, e, ďalej. Pred, rádové pred nejakými desiatimi rokmi e, Rusko a Spojené štáty uzavreli dohodu o, o likvidácii plutónia. Áno. Teda toho plutónia, z ktorého sa vyrábajú atomové bomby. A teraz oba štáty majú každý po nejakých 1500 kg, alebo ak nie viacej, plutónia. Pritom na výrobu jednej bomby vraj treba tak 6-7 kg, kilogramov. Tak z toho si viete predstaviť, že koľko atomových bomb by to bolo. No a teraz proste bola uzavretá dohoda, že, že to zničia. Ale Spojené štáty po rokoch sa ukázalo, že Spojené štáty to ne, neničia, ale to ukladajú len do nejakých takých veľkých e, zásobníkov a tie zakopávajú do zeme alebo nie, niečo také. Ale to znamená, že tie možno, keby, keby to chceli, alebo bolo treba, alebo ako to povieme, uh-huh. tak jednoducho vykopú, vyberú a, a sú použiteľné na výrobu atomových bomb. Tak. Lebo ničiť sa to dá len nejakým takým komplikovaným priemyselným spôsobom. Proste Rusi na to postavili novú továreň, ktorá to mala ničiť. A keďže Rusi zistili, že Američania to vlastne sa ani nechystajú ničiť, tak Rusko vypovedalo tú dohodu o zničení plutónia. A to bolo a to... Ja si to tak spam, pamätám, že asi pred 3-4 týždňami. Áno, to je taká čerstvá vec, ale... ale čerstvá vec, áno. áno. No a v tej súvislosti eh, Putin eh, povedal teda, že, že prečo to ničia, hovorím z tých dôvodov, ktoré som povedal, že oni sú ochotní uzavrieť tú dohodu novú, ale, ale musí byť presnejšia tak, že bude záruka, že, že proste aj Spojené štáty ju zničia. E, <laughs> mimochodom, Spojené štáty vraj to odovodňovali, že preto tak robia, lebo, lebo to je postavenie továrne, že to by bolo drahé. Mm-hmm. Drahé pre nich. Mm-hmm. No. E, a pri te, v tej súvislosti Putin povedal, že obnovenie nie priateľských vzťahov so Spojenými štátmi, ale partnerských vzťahov so, Spojených, so Spojenými štátmi Rusko bude ochotné len vtedy, ak. A teraz počúvajte. Keď Spojené štáty a NATO odstránia infraštruktúru z tých krajín, z ktorých, do ktorých ju, v ktorých ju vybudovali alebo priniesli po roku 2000. Čiže vlastne celé to rozšírenie NATO smerom na východ by takýmto spôsobom muselo sa vrátiť naspäť. A potom ďalšie, keď zrušia zákon Magnického, zákon to bol, to je taký zákon v Spojených štátov, ktorý prijali nejak, ne, nejakí Rusi, nemôžu cestovať do Spojených štátov a tuším aj nejaké ekonomické dimenzie to má. A, ale ďalej, keď samozrejme zrušia, e, zrušia e, e, sankcie proti Rusku, ekonomické sankcie, a keď náhradia škody spôsobené týmito ekonomickými sankciami a dokonca aj náhradia škody spôsobené ruskými ekonomickými protisankciami. No to sú už e, až nepredstaviteľné podmienky, Hej. Že, by, že by sa mohli splniť. No tak ja som sa na to pýtal e, a nazval som ich e, no, po rusky nastupateľné úslovia, že, že také ofenzívne podmienky. Aha ktoré by, ktoré by vlastne z, e, z, nu, e, anulovali všetky ústupky Ruska voči západu, teda konkrétne Spojeným štátom, od doby e, Michaila Gorbačova až do teraz. No a, a tak. E, mus, e, musím predbehnúť, že trochu e, z, teda ne, ne, nedo, došlo ku nedorozumeniu <laughs> medzi Putinom a mnou v tomto prípade, lebo, lebo totiž Predo mnou sa na tú dohodu o, o mm, plutóniu pýtala jedna američanka, mm-hmm. profesorka z Georgetownskej univerzity. A ja som potom nadviazal na... Ale ona sa pýtala len úzko na proste tú dohodu, možnosti jej obnovenia a tak ďalej. A ja som potom svoju otázku začal tým, že nadvezujem na to, čo povedala Angela Stent a, no a pokračoval som. Mm-hmm. Ale ono to je vlastne, lebo Angela Sten sa pýtala úzko na podmienky dohody od plutóniu, obnovenia a tak ďalej. A ja som sa pýtal vlastne, e, ani ja som pravdu povediac e, nebol celkom presne informovaný, že, že to bolo už vlastne mimo, v súvislosti s dohodou, ale, ale mimo. Takže e, Putin mi povedal, odpovedal len tak, že to sú dve rôzne veci. Proste e, dohoda o plutóniu a mhm. toto, čo som ja mal, čo som ja spomenul. Takže vlastne k, nejakému konkrét, ku nejakej konkrétnejšej odpovedi tým pádom nedošlo. Aha. No ale <laughs> je, bolo to tam. A vy ste sa ho teda chceli spýtať, že prečo naformoval až tak ofenzívne tie body? Lebo to, nie, toto nie, je známa nie, vec. To, to, nie. To ja, tak... som, ja som sa chcel opýtať, že e, ako asi čo do času odhaduje, že by boli splnené. <laughs> no, lebo, <laughs> Dokonca lebo... som to sformuloval tak, že či či e, ich uvidí ako splnené ešte ako prezident Ruskej federácie. A škoda inak, že na to neodpovedal, to by ma just zaujímalo, že čo by na to povedal, lebo tieto body naozaj, to, to, to sa objavilo v tlači, to, to sa to sa riešilo, ale to nie sú závery z Valdajského klubu, to sa ešte predtým... Nie, nie, nie, nie, nie samozrejme, hej. samozrejme. Čiže toto sa objavilo a to sme aj v niektorých reláciách riešili tu u nás, že, že tie, tie podmienky nastavil tak, že sú pre Ameriku vlastne akoby nesplniteľné, že to si nevieme predstaviť, že by teda Amerika to no začala No áno, ani plniť, pravdu povedať sa, ja si to neviem Hej, predstaviť, čiže, čiže ale... Otázka je, ale že prečo... Keď už vôbec zazneli takéto podmienky, to už hovorí o síle Ruska a slabosti Ameriky. Aha, čiže vlastne im týmto dal Viete, najavo... to, už, to už sú signály o tom, že, že proste aké, aký, je, aký je pomer síl. Viete si predstaviť, že by Boris Jelcin bol stanovil takéto podmienky? Mm. Alebo, alebo aj Michail Gorbačov. No, mm. vtedy ešte neboli, takže on to nemohol, ale... Čiže, čiže to je skôr také, také ako by, ani nie, že v tej diplomatické reči, ale že to má taký iný skrytý význam, hej, toto, čo urobil vlastne, že... Áno, áno. To, to je tak. A ešte som chcel povedať, že e, to, to je samozrejme tiež známa vec, že, že Rusko pozastavilo tú dohodu ohľadom plutónia, odstraňovania jadrových zbraní a týchto vecí, ale minimálne teda mňa ste s tým zaskočili, prekvapili. Ja som celkom presne nevedel, že ten problém, prečo to Rusi urobili, je to, že, že Američania tie ich zahrabávali do zeme ano. a že ich môžu kedykoľvek vlastne exhumovať a použiť. Čiže, čiže to, toto je vlastne ten dôvod, ktorý stál za rozhodnutím Ruska, prečo e, prečo. Lebo, lebo ja som si tak nejak myslel, že to, je, že to budú dôsledky toho, toho, čo sa deje v Sýrii a týchto záležitostí. Nie, nie, nie. To čisto proste, to sa týkalo len plutónia, mm-hmm. ničoho iného. Mhm. Ale teda plutónia na americkej strane a plutónia na ruskej strane. Áno, áno, áno. E, dobre, ešte taká jedna e, otázočka a potom si trošku oddychneme, lebo pol hodinu sa už rozprávame, dáme si pesničku, že iba Putina ste sa pýtali, či ste mali možnosť ešte aj niekoho iného sa teda niečo áno, pýtať? No, áno, ale pre, viete, či tie iní nie sú už tak <laughs> <laughs> Hej. na svet, vo svetle rám, ako sa hovorí. No. E, pýtal som sa, e, je, tam vystupovala, to, to bolo zaujímavé, veľmi vystúpenie o je ekonomický blok, lebo viete, to, ten celkový názov, ktorý ste aj na začiatku relácie povedali, to je celkový názov. Ale ten sa potom rozkladá na asi 10 alebo 12 takých čiastkových uh-huh, nejakých. Pod, tém. uh-huh. a ku každej sa hovorí tak pol druhej hodiny do dvoch hodín maximálne. No a jedna z nich bola, jedna z nich bola o ekonomických otázkach kde vystupoval eh, Alexej Kudrin. A to meno asi neviem, to asi málo ľuďom niečo povie, ale, ale Alexej Kudrin bol asi 5 alebo 6 rokov ruským ministrom financií a <laughs> keď bol prezidentom eh, Medvedev, tak ten ho vyrazil, <laughs> pretože, pretože Kudrin niečo nechcel, niečo ne, ne, nechcel plniť <laughs> snať predstavy alebo ako. Pritom Kudrin, keď bol ministrom financí, tak, tak e, takou európskou e, združením ministrov, alebo ako bol vyhlásený, a to dokonca viackrát za najlepšieho ministra financí v Európe. Mhm. On, e, on je nao, naozaj ako... No, pri zmysloch. <laughs> Akože- no, nielen pri, <laughs> ja viem, nielen, áno, pri zmysloch, ale, ale proste odborník e, vo svojom odbore na slovo vzatý. Mm. A mimochodom, on potom, keď ho vyrazili, on je, ale Putin si ho veľmi váži. E, napríklad v tom, na tej večeri, čo som spomínal, že potom po, po, po tom celkovom stretnutí, keď nás e, Putin pozval, tak hovorím asi 15-20 ľudí a, ale, e, a to, to bolo v inej miestnosti a boli stoly teda, e, viete, už e, prestrete pre mhm. každého, aby mohol vlastne večerať. Mm-hmm. A potom prišiel Putin, prišiel o niečo neskôr, no 10-15 minút, a doviezol vo svojom aute e, Kudrina. Pretože a s, s, s Kudrinom sa pôvodne nepočítalo na tej večeri, ale Putin ho tam zrejme videl a proste ho pozval, lebo Putin má k nemu dobrý vzťah, to som vyrozumel aj z toho, ako, ako spolu tam mm-hmm. teda ho, hovor telom, či ako sa to nazýva, e, počas tej večere. No ale keďže e, s, s Kudrinom sa pôvodne nepočítalo, tak mu museli organizátori vlastne prestrieť ešte jeden stôl alebo rozšíriť, no mhm. proste pridať Hej. stoličku a, a taniere a tak ďalej. Mm-hmm. No a on je v Rusku pokladaný skôr za takého liberálneho ekonóma. Je, no to, to napríklad som sa pýtal, ale to iného, to už si ja nepamätám koho, že e, v, e, v Rusku má, teda Putin má ekonomických porad, zbor ekonomických poradcov a tam sú vlastne dve také výrazné postavy. Jeden je tento Alexej Kudrin, skôr takého liberálneho nazerania a on, on tlačí Rusko do e, ako rozpočtovej e, striednosti, aby neboli, neboli schodky rozpočtové a podobne. A potom je tam ekonóm e, e Glaziev, Sergej Glaziev, ktorý je e, člen Akadémie vied, Ruskej akadémie vied, a on skôr pestuje takú ekonómiu, alebo hlása takú ekonómiu, možno takú socialistickejšiu viacej. Mm-hmm. A, no, ne, Hej, rozumiem. Ne, no, a ja som sa ja som sa ale nie, nie Kudrina, ale niekoho iného odpýtal, že teraz sú dva plány, dva ekonomické plány pre Rusko a to jeden je Kudrinov a jeden je Glazievov a e, ktorému dáva prednosť. Už si spomínam, že to Šuvalová, podpredsedu vlády Šuvalova som sa to opýtal. Lebo on je, on je podpredsedom vlády pre ekonomiku. Mhm. Čiže síce sám je právnik, ale, ale tak rob, Čiže ste sa spýtali, že ktorou cestou sa asi Rusko skôr vyberie, hej? Áno, že ko, ktorému z tých dvoch plánov dáva, pred, dáva mhm. pred viacej verí, asi tak. No a tak on povedal samozrejme, že nie, no nie samozrejme, povedal, že Kudrinov mu a je zrejme, že, Kudrin, že vlastne Kudrinov plán alebo Kudrinová ekonomická, Kudrinovo ekonomické myslenie je e, no základom aj Putinovej ekonomickej politiky. A preto napriek všetkým týmto eh, no, záťažiam Ruska, napri- ekonomickým, v podobe vojny v Sýrii napríklad, teraz mám na mysli iba ekonomickú stránku e, toho všetkého, a vôbec za budovania eh, zbraní, no proste, aby udržiavali s Amerikou eh, <laughs> Japan, Typan, eh, tak napriek tomu eh, E, udržiavajú voľnú zameniteľnosť rubla. To znamená, že to, to je veľká samozrejme záťaž, ale to, to nie je socialistická ekonomická teória, to je liberálna ekonomická teória, to je Kudrin. Hmm. No, e, čiže to, toto je jedno. A Kudrina samotného som sa opýtal, lebo jak sem tam sledujem ruské weby, tak bolo pred nejakým, hádam, pol rokom, som zachytil, že e, Kudrin povedal, že mal, po, mal povedať na nejakom zasadnutí s e, Putinom, že Rusko by malo obmedziť svoje geopolitické ciele e, v záujme udržania ekonomickej stability a niečo v tom mm-hmm. zmysle. Mhm, mhm, mhm. No tak toto som mu zopakoval Kudrinovi a pýtal som sa ho, že či, <laughs> či stále je toho názoru asi tak. No. Mm-hmm. A to ešte, to Kudrin povedal, mám dojem ešte pred e, Syrii, operáciou v Sýrii a, a tak. No a tak e, Kudrin to potom vysvetlil, že, že e, áno, že teda poprvé, že to bolo vlastne také uzavreté zasadnutie ekonomického poradného zboru s, s prezidentom, možno ešte s, nejak, s niekým, ale v podstate s prezidentom. A tam bola voľná diskusia a on No on, teraz to Kudrin eh, v, od, v odpovedi na moju otázku to trošku relativizoval. Už to nebolo tak, jak, že, že teda re, e, eh, skrátiť geopolitické ciele. Trošku to re, relativizoval, ale v podstate to na tom zostal. A povedal, že, e, že okolo toho sa, sa strhla diskusia v tom zbore a že Putin povedal nie, že otázky treba klásť aj takto. Čiže relatívne radikálne. Mhm. No, Ehm, neodpo- e, no tak e, vlastne tým Kudrin povedzme priamo nejak neodpovedal, že či je toho názoru alebo není toho názoru. On, no ale však Hej. To už je vedľajšie, no. no. No, proste, e- ale táto otázka padla. Ja len keď teraz hovoríte za toho Kudrina, že teda on je skôr zástanca takého toho liberálnejšieho zmyšľania v prípade ekonomiky a, a možno nejakých tých voľných rúk, trhu neviditeľných a bla bla bla, že ne, nedoplatilo už raz Rusko práve na toto za Jelcina? Na, na takéto liberálne pohľady v prípade ekonomiky? No, dobre, ale <laughs> lebo tam nebol nikto, kto by to držal, viete, v, v hraniciach. V únosnej miere nejakej? Asi tak, asi tak. No, pozrite sa, ešte taká ďalšia e, vlastne pikoška, že Kudrin, keď ho, keď ho vyhodili z vlády, tak on sa potom, trvalo to hľada možno rok, nejakým sa tak zorientoval a potom on založil, <clears throat> založil takú nadáciu, E, on je zrejme dobrý ekonom, aj povedal by som aj taký súkromný by bol, keby mu o to išlo. Čiže on založil nadáciu, tá nadácia obhospodaruje peniaze a zrejme aj akože zhromažďuje peniaze a tak. A z tejto nadácie financuje rôzne v podstate aj opozičné, eh, opozičné, skôr tak oponentné E, či časopisy, alebo no keby vaše slobodný vysielač bol tak v Rusku, tak e, asi aj slobodný vysielač by dostal kudry na peniaze. Ak to väčšie nedostávame. <laughs> ale to, ak od Kudrina, tak to by ste boli OK tu na, levo. Kudrin je, Kudrin je proste človek, e, na ktorého Západ nenapá, ne, nenadáva. Lebo, lebo je to človek, No, ktorý, ktorý ako zdržiava Rusko, tak by som to povedal. Mm-hmm. Od e, nejakej veľkej e, takých e, no, zahranično-politických dobrodružstiev, keď to chcem povedať E, terminológiou, terminológiou našej, našej pro, protiruskej propagandy mm-hmm. <laughs> tento raz. Ale vravíte, že teda kamarát Putinov, veľmi dobrý. Ale, dobrý, ale Putinov kamarát a to hovorí o tom, že, že Putin naozaj není viete, nejaký taký e, e, rozúrený, rozúrený Rus, ktorý chce Západ z, z, e, teda zabúchať do zeme, ale človek, ktorý áno, ktorý chráni ruské záujmy, ale chráni ich tak, aby ich chránil racionálnym spôsobom. Hm. To sa prejavuje samozrejme aj, aj v tom, že ako, e, ako iba vecne argumentoval aj vo svojom prejave e, na Valdaji, pokiaľ ide o západ. No, Ako ešte, ešte poviem taký detail, že a to, je, to je prednosť aj Valdajského klubu, že lebo tam prichádzajú ľudia, ktorí sú, ktorí sú poradcami svojich vlád. A to sa, nie len v Rusku, ale aj v Spojených štátoch a v Nemecku. No, no takíto ľudia, lebo oni sa zaoberajú ruskou dimenziou svojej politiky. Teda politiky svojho štátu. No a opäť e, e, v rámci niektorého bodu, už si nepamätám, ktorý to bol, tohto programu, jeden Rus povedal, že bolo opäť také zasadnutie no, <laughs> uzavreté s, pre, s prezidentom a nejaký vojak ruský mu vlastne tak hovoril o tom, že ako tie lietadla, e, ruské lietadla pre, pre, prelietávali tesne nad, nejakým, nad americkými loďami. Však to bolo no, aj v našich to, novinách. To, to bola známa kauza. Sa písalo, áno. s tým, že Američania sa rozčulovali, že proste ako nebezpečie tam spôsobujú tie ruské lietadla a podobne a podobne. A ten ruský vojak to zrejme referoval prezidentovi tak, no, dajme tomu, že až v dobrej nálade, že, <laughs> že teda čo, čo, tí, čo tí Američania <laughs> museli zažiť. A E, niektorý ďalší účastník toho, toho zasadnutia povedal, že, že Putin ich, ho schladil toho vojaka. Že toto nerobme. Toto není v našom záujme, aby sme takto e, proste provokovali mm-hmm. v tomto prípade Američanov. Aha. Čiže Hej. naozaj, naozaj Putin zdržiava ten taký ruský no takú náturu Nejakú, hej, takú... No nielen naturu, ale aj e, povedal by som naštvanosť na Ameriku najmä a teda no dobre, však my tým Američanom ukážeme. Hm. Takže, takže viete, aj keď v našich tých e, hlavných médiách sa nadáva na Putina, že Putinovi agenti a tak ďalej. Ja vám poviem, že, že keby v Rusku nejakým spôsobom padol Putin, tak tam dojde, dostane sa k moci ešte radikálnejší politik. Čiže ne, nebolo by to zase o nejakom novodobom Jelcinovi, ale skôr... Nie, v žiadnom prípade. Ne? V žiadnom prípade. Už Jelcin by nehrozil, ale prišlo by niečo radikálnejšie od Putina. Áno, áno. Dobre, uh, veď konec koncov pozrieme sa aj na ten samotný prejav Putinov. To bolo vlastne to jediné, čo nejak, nejakým spôsobom naše médiá reflektovali, aspoň ako tak, ale uh, dáme si trošku hudobnú prestávku. Keď už teda je to o, o Valdaji, ktorý sa konal v Rúsku, v Soči, tak ja si myslím, že nič nepokazíme tým, keď si zahráme nejakú takú zaujímavú ruskú pesničku. tak máme prvú dobnú prestávku za sebou. Ešte nás samozrejme nejaké tie čakajú, ale čo je podstatné povedať je to, že počúvate reláciu v prvej línii dnes s človekom, ktorého máme cez Skylinku, pretože v tejto chvíli sedí v Bratislavskom štúdiu. Je ním pán Jan Čarnogurský, ktorý práve sa nedávno zúčastnil Valdajského klubu, o ktorom je dnes reč. Valdajský klub to je diskusné fórum, ktoré sa každý rok koná v Rusku. Aj tento rok tam e, tento náš dnešný host bol. Eh, ak vy máte nejakú otázku k tomu možno, o čom sa tam rozprávalo, alebo chcete vyjadriť názor, opakujem kontaktné údaje, eh, mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk môžete písať cez našu stránku, alebo priamo nám aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Keď už tie maily spomínam, tak dáme hneď túto jeden, ktorý vidím od poslucháča. Eh, ten sa pýta... Pane redaktor, áno? Môžem? Jasne. Troš, trošku ku tej, pri tej hudbe by som chcel zostať. Môžem? Jasné, nech sa Troš. páči. Ľudne. E, tá pieseň, ktorú ste zahrali teraz, e, bola pekná, mne sa páčila, ale je, odhadujem, že nejakých 60, 70, 80 rokov stará. Mm. E, keď som teraz bol v Rusku a takmer dva týždne, e, viete, tam v každej reštaurácii majú obrazovku, televízor a nejaká škreklavá hudba tam taktiež z toho hučí, ktorá je porovnateľná teda s americkou škreklavou hudbou, musím povedať. A no, ale, ale nemá 70-80 rokov. <laughs> a ja som pred takými dvoma rokmi som komunikoval e, s, e, proste s vedením e, festivalu Pohoda, že Aha. či by neprijali nejaký ruský, nejaký ruský súbor a oni si môžu vybrať, ktorý, lebo oni to poznajú lepšie než, než ja, povedzme, aj ruské súbory teda. Mm-hmm. A bolo mhm. mi povedané, že sú tam dobré súbory v Rusku. Asi sú, no. Myslím tejto, tejto úplne modernej hudby. A e, išlo o to, že aby dosť zavčasu sa to o, teda označilo, aby bolo možné zháňať peniaze na, na vystúpenie, teda pricestovanie, vystúpenie a tak ďalej. A v Rusku sú tie nadácie na podporu ruskej kultúry, ako sú, ja neviem, Goethe-Inštitút, Nemecko a British Council, Brit- Británia a podobne. No ale nakoniec som dostal odpoveď, že nie, že proste ruská hudba na pohode nemôže vystúpiť. No tak čudujete sa, keď to je festival politickej piesne tam na pohode, však to E, e, skôr by ste ma zaskočili, keby ste povedali, že vám povedali na pohode, že samozrejme môžete, veď e, nakoniec my sme tu všetko liberáli, ktorí nemáme problém s rôznorodosťou a, a s prijatím iného názoru. No a tak viete, jedna vec sa povie, ale realita je iná, keď už má prísť na konkrétne kroky. Ale keď už tu po, hudbu spomínate, že teda ste počúvali, že teda je to škriekanie jedno aj druhé, ale toto ma zaujíma, keď už to spomínate, že, že je to aspoň teda to škriekanie v ruštine, alebo je to tak ako na Slovensku? Áno, to... áno, je dosť hodne tam angličtiny, ale v ruštine, väčšinou v ruštine. Hej, lebo to má skladby. My tu na Slovensku máme tendenciu spievať už skôr po anglicky, mnohí aj naši speváci. Takže či je tak no to nie, aj... V... Nie, tam, tak viete, no však to je 100, 140 miliónový národ, tak Hej. Tam je to no, trošku, to sú no. iné, jasné, že iné, iné e, pomery. Dobre, poďme na ten jeden mail, ktorý som spomínal a potom sa posunieme ďalej. Pán Čarnogurský, e, Rusko pomaly, ale isto sa dostáva do laufu. Po reforme armády sa darí aj agrárnej reforme. Podľa všetkého nás čaká reforma ekonomická a oslobodenie centrálnej banky od Fedu, následne rozvoj priemyslu a tak ďalej a tak ďalej. Ako pán Čarnogurský vidí budúcu spoluprácu Strednej Európy s Ruskom? No, Pýta najskôr sa, sa nielen Stredná Európa, ale celá Európa sa musí dostať z vazalstva voči Spojeným štátom. Pretože zatiaľ Európa je jednoducho vazalom Spojených štátov, prejavuje sa to v tom, že, že nevieme robiť, <laughs> nevieme alebo nemôžeme robiť svoju politiku treba voči Blízkému východu. Veď e, tí migranti, ktorí sem prichádzajú, poprvé, že kto ich, e, <laughs> kto vyvolal tie vojny, ktoré ich vyháňali, z, odtiaľ zo svojich domácich krajín a kto, kto proste nedovoluje, aby, sme, aby Európa, teraz nehovorím len o Strednej Európe, aby Európa robila samostatnú politiku, e, pokiaľ ide napríklad o migrantskú krízu. No a e, tých takýchto otázok je viacej. Čiže e, Stredná Európa, e, pozrite sa, ja si myslím, že Orbán maďarský, aj náš Fico, aj náš Fico a Česká republika to robí tak trošku opatrnejšie, ale, ale to isté, e, robia zaujímavé kroky smerom k Rusku. Pretože keby sa spojila technológia, technologická vyspelosť západnej Európy a prírodné zdroje Ruska, no tak <laughs> čo by nám, čo by nám ešte bolo treba? Ja som taký názor teraz zachytil, že e, hlavne po tom, čo tam bola čínska návšteva v Čechách a teraz vypukla tá kauza brady a tieto veci, tak sa niektorí e, proste umelci teraz stiažujú na to, že e, a volajú po občianskej nepoko- nespokojnosti, že teda nikto nedal vedeniu krajiny mandát na to, aby smerovalo krajinu na východ. No a zazneli taký, také názory rôznych analytikov, ktorí hovoria, že, že teraz si to Amerika trošku sa tomu nevenuje, týmto výstrelkom východných európskych krajín ako, Nemec, ako, ako, ako Maďarsko, Slovensko, Česko, že tuto začíname pokukovať po východe. Že ale len preto, lebo sa, sú teraz zamestnaní Američania svojimi predvolebnými záležitosťami, ale že po voľbách si tu ako hneď zase urobia poriadky a, a ústrihnú nám nejak tie krídelka, že nebude tu žiadny ani Orbán, ani nikto pokukovať pokračovať po východe, tak čo na toto vravíte? E, neviem sa vyjadriť ku takýmto detailným tvrdeniam a do akej miery to robí takýmto spôsobom, ale, ale celkové proste ako, veľ, ako dominujúca veľmoc zatiaľ stále vo svete, aj Rusko uznáva, že Spojené štáty sú silnejšie, tak e, no, no proste navodzuje svoju politiku a nie sme schopní sa z nej vymaniť. Hm. No on, ten poslucháč Ondrej sa pýtal, že teda ako vy vidíte tú budúcu spoluprácu, či vôbec bude, či sa rysuje, či je to vôbec možné, budúca e, spolupráca Strednej Európy s Ruskom. Význam. Ja si myslím, že bude, lebo, lebo je to prirodzená, <laughs> no, prirodzené spojenie. Ve, veď nikto nás, nám predsa nezakazuje, ani nás neobmedzuje v tom, aby sme spolupracovali aj so Západom. A práve naopak tým, že sme členskými krajinami Európskej únie, tak e, spolupráca so Západom je ľahšia, organizačne ľahšia, pravdepodobne aj finančne a čo ja viem ešte ako. No ale e, zriekať sa spolupráce s východnou, veľkou východnou krajinou, to je proti našim vlastným záujmom. Tým sa pripravujeme sami seba, či o pracovné miesta, ale predovšetkým o výhodné ekonomické E, akcie. No hej, ale to vám zase povedia, no dobré, ale my si musíme uvedomiť, že sme súčasťou transatlantického priestoru a, a už sami teraz máme. E, bodaj by sme sa čím skôr zbavili takejto transatlantického priestoru. Po, to bol ale radikálny názor. Nie ste vy agent Kremľa, Náhodou. Á. No, no poďme späť k, tej, k tomu diskusnému fóru k Valdaju. Už sme čo to povedali, ale čo som vlastne sa vás ešte stále nespýtal je toto, že minulý rok bola téma vojná a mier. A jasne, že už to, čo ako to znelo, tak už bolo jasné, že o čom teda bola tá diskusia, k čomu smerovala pred rokom. Ale ja celkom z toho terajšieho názvu sa nejak neviem vy, vy, vysomáriť, ako sa po slovensky hovorí. Znel takto, že budúcnosť sa začína dnes, obrysy zajtrajšieho sveta. Tak mi to skúste trošku bližšie vysvetliť tento, tento názov vôbec a čo sa pod týmto názvom skrýva, o čom teda sa tam konkrétne diskutovalo. Toto, toto je to, čo no, ma, ma e, zaujíma. Ako som povedal, že, že konkrétne je to potom e, konkrétne je to potom rozdelené do 10 či 12 takých detailnejších e, e, tematických okruhov, som povedal jeden ekonomický. E, bola aj, že Európa naša E, naša budúcnosť, ktorá zlyháva, tak sa naz, nazýval to, e, teda názov toho, e, toho panelo, tej panelovej diskusie a tam sa hovorilo o, o Európe, potom samozrejme o Blízkom východe sa hovorilo, hovorilo sa o e, technológii. Bude technológia e, z, re, revolucionizovať svet? E, mhm. tu sa zastavím trošku, že pôvodne som ani pôvodne pravdu povediac ani nechcel ísť. Na, som myslel, že, že vynechám tento, e, tento panelový okruh a budem písať niečo, ale nakoniec som išiel a teda nelutujem, lebo tam povedali, že ako, ako sa zmenili e, ako sa zmenila technológia, ale nie len technológia samotná, ale vôbec e, jej zrod a jej pôsobenie vo svete. Že v minulosti to bolo tak, že vo vojenskej sfére vyvinul, obyčajne teda vyvinuli nejaké, nejaké nové veci, nové technológie a podobne, ktoré sa potom presúvali do civilnej sféry. E, tak konec koncov niečo podobné bolo aj o, zase o kozmickej sfére, že v kozmickej, pri kozmickom výskume vyvinuli kadejaké nové objavy, ktoré sa potom presúvali do civilnej sféry. A teraz je to opačne. Teraz je to opačne, že v civilnej sfére sa skôr vyvinie, vyvíjajú nejaké či technológie alebo nejaké e, postupy, ktoré potom prechádzajú do vojenskej sféry. Mm-hmm. Ako príklad uviedli, že vojenská stíhačka e, sa vyvíja, teda ďalšia generácia vojenských stíhačiek sa vyvíja 10 až 15 rokov. Ale, e, ale e, iPhone, ten sa vyvíja rok alebo dva roky. Mm-hmm a tá technológia, ktorá sa takto vyvíja, potom prejde aj do vojenskej sféry a samozrejme e, ju zdokonaluje vojenskú, vojenskú sféru. Čiže e, v technologickej oblasti jednoducho sa svet akoby, akoby úplne obrátil. Uh-huh. To bola jedna tiež, jeden z panelov. A čo ešte tam bolo ďalej? Teda aké, aké veci sa tam ešte... Blízky východ, ako som povedal. To, áno, to, to, Potom čo... boli stretnutia s, e, s s jednotlivými, no, ruskými e, vládnymi činiteľmi, ako som povedal, s, s mhm. ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, e, s týmto Kudrinom, e, potom e, budúcim predsedom, teda nie budúcim, ale novým predsedom Ruskej dumy e, Volodinom, e, so š, ševal, š, čo, Ševalov, ševalov, podpredseda vlády. Mhm. No, No a potom tie, e, tie tematické okruhy, e, Konec koncov môžem ich povedať, ale to by asi ne, nie, Nie, nie, nemusíte, len, len ja som vlastne sondoval, že, že, že zhruba som si chcel spraviť predstavu, že čo sa vlastne pod tým pojmom skrýva, lebo ja si pod tým pojmom, že, že budúcnosť sa začína dnes, obrysy zajtrajšieho sveta, to mi také niečo evokuje, že sa ako keby, že malo hovoriť niečo o, o, o tom, že, že sa napríklad preklopia v budúcnosti misky váh a, a, a čaká nás možno nejaká iná budúcnosť, kde bude niekto no, iný. Áno, o tom, takto, v tom, niečo... o tom sa čiastočne sa hovorilo v tom zmysle, že e, po pred tými 25 rokmi, po kolapse Sovietskeho zväzu, východného bloku, konec koncov aj o, po kolapse komunizmu aj, aj u nás, tak nastal tzv. jednopolárny svet, keď iba Spojené štáty predstavovali mocenský a čo ja viem ešte aký ekonomický a iný pol pol sveta. Ale hoci, samozrejme Rusi od začiatku e, tak sa dožadovali, dožadovali, hovorili o tom, že, že bolo by tre, že lepšie mať viac polárny svet. Z, počas studenej vojny bol dvojpolárny svet, čiže Spojené štáty a Sovietský zväz. E, po, po páde Sovietskeho zväzu bol jednopolárny svet, Spojené štáty, a Rusi žiadali, že aby bol viacpolárny svet. No a k tomu viacpolárnemu svetu už dochádza, pretože minimálne povedzme Spojené štáty, Čína, Rusko, ale viac menej aj Európsku úniu, aj keď Európska únia nie je, geopoli- je, je ekonomickým... E, eko- funguje to? Funguje, počujeme vás, áno. A, dobre, lebo mne to nejak inak snie. Dobre. E, e, Európska únia je skôr taký civilizačný pól Ej. sveta, ale predovšetkým nie je, nie je vojenský pól. Európska únia nemá kapacitu bojovať. Mm-hmm. No ale proste tak, tak to je. Čiže no dobre, ale keď zoberieme minimálne tieto tri, tak už, už je to viacpolárny svet. Mm-hmm. A tento viacpolárny svet sa riadi, správa, platia v ňom pravidlá iné než, samozrejme, než v jednopolárnom svete. A, ale Spojené štáty sa nechcú vzdať svojho eh, hegemonistického postavenia vo svete. Konec koncov žiadna mocnosť by sa asi nechcela vzdať, no čo to, to prináša určité výhody so sebou. E, čiže eh, aby Spojené štáty sami pochopili, že, že to už nie sú schopné zvládať. No to trvá nejaký čas a e, prejavuje sa to v rôznych takých čiastkových udalostiach. No napríklad e, súčasná vojna v Sýrii, e, svetová tlač, a to nie, je že ja, svetová tlač ju všeobecne hodnotí ako ústup Spojených štátov z vedúceho postavenia na Blízkom východe. No a hm, takýchto detajlov môže byť viacej. Konec koncov na, e, zase v Tichom oceáne ten konflikt, ktorý má Čína so Spojenými štátmi, najmä so Spojenými štátmi o Juhočínskom mori. Áno, áno, áno. Tak to Číňania hodnotia a Číňania si tam už vybudovali na tých ostrovoch vlastne letiska, na, minimálne na niektorom z nich. A takže ach, ich vojenské lodstvo sa tam pohybuje a tak. Oni, Čína ich e, pokladá už za akože tento konflikt, že už vyhrali. Mhm. No, čiže opäť je to e, e, bod sveta, kde Spojené štáty prehrali svoj, svoju snahu o udržanie hegemonistického postavenia vo svete. Mhm. No a takto, by, takto to pravdepodobne bude pokračovať ďalej vo svete. Čiže vlastne pod tým, práve pod tým názvom, že obrysy zajtrajšieho sveta, že tam sa skrývalo toto, hej? že, že, že, že sa nám ten svet mení a že, a že už to nie je len o Spojených štátoch, ale začínajú sa hlásiť o slovo aj iní. A to sú vlastne akoby tie, tie čertajúce sa obrysy, že ideme do nejakého iného sveta, kde to bude inak vyzerať, ako to vyzeralo v posledných desaťročiach. Takže takto som to nejako pochopil podľa toho názvu a takto to aj nejako tam bolo, hej, teda e, Áno, prezentované. Lebo, pozrite sa, pokiaľ bol jednopolárny svet, čiže Spojené štáty boli hegemónom, tak mohli ignorovať Spojené národy. Aj ignorovali. Veď e, zautočenie na, na e, Jugosláviu, bombardovanie Jugoslávie. To bolo bez e, súhlasu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. To isté. Líbia. Tam dala Bezpečnostná rada súhlas iba na udržiavanie bezletovej zóny, ale konkrétne Francúzsko, ale pod, teda za pomoci Spojených štátov, zasiahli do, do občianskej vojny, normálne bombardovali a strieľali do, jed, teda do Kadafiho tam tých vojenských jednotiek. A aj keď o Kadafim si nikto nerobí <laughs> nejaké ilúzie, že e, kto to bol, ale ale udržiaval aký taký poriadok v Líbii a predovšetkým nepúšťal migrantov cez Líbiu. To znamená, že cez Líbiu nemohli e, e sa plaviť do Európy tie tisíce a desať tisíce migrantov, ktorí sa teraz plavia a budú sa plaviť, plaviť ešte snáď ešte viacej. A som zvedavý, že e, ako si s nimi poradia Francúzi, ktorí to, ktorí to spolupôsobili veľmi silná. Áno, oni vtedy sa zapájali do tých vojenských aktivít spolu s Britániou a Spojenými Áno, štátom. a tak možno pokračovať ďalej. Však, však e, Sýri, v Sýrii tam e, Bezpečnostná rada nerozhodovala o Sýrii. E, Spojené štáty tam bombardujú už dva roky bez súhlasu e, legitímnej vlády Sýrie, čiže prezidenta Asada. No a nehovoria o tom, že de facto podporovali teroristov, no ale to už je iný, iný problém. Hej, možno sa k tomu tiež dostaneme. Otázka od Zuzany. E, ktorý príhovor vás najviac zaujal a o čom to bolo? No, samozrejme Putinov. Putin jednoducho... Nebo no, vy ste Putinofil. <laughs> No, no možno, možno sa to aj dá takto povedať, ale, ale nie, nie je o to, že Putinofil alebo nie Putinofil, ale tak samozrejme, pozrite sa, prezident vždy má najvie, e, prezident krajiny má najviacej informácií a môže to, čo on povie, tak to platí. Keď on niečo povie o, o Rusku, tak Rusko to bude vykonávať. Hm? Takže aj z toho hľadiska... Má to zároveň aj najlepšie zdroje, najlepšie informácie, keď sa to k nemu Áno, a zbieha. Kompetencie, kompetencie. No, ešte to. Takže Putinov prejav jednoznačne. Ono inak... Ale pozrite sa, aj Sergej Lavrov. Sergej Lavrov, on tiež hovoril o zahraničnej politike a viac menej e, to, čo potom tak e, vyostrenejšie hovoril Putin, no a, a všetko malo hlavu a petu. Hm. A možno z tých, z tých iných takých, aj možno nevýrazný, nevýraznejších, e, čo bol ešte taký nejaký, keď už sa pýta poslucháčka, tak predsa len verím, že teda nebolo to zaujímavé len to, čo hovoril Putin a Lavrov. Čo ešte bolo také, čo vás možno tak ako zaujalo? Okrem tých eh. technológií, ktoré ste už spomínali? Áno, viete čo, no, Kudrin bol, Kudrin bol dobrý. Kudrin hovorí vždy tak, tak vlastne akoby smutne, lebo on pravdepodobne ako ekonom vie, že ako sa na hrane pohybuje celý svet. Aj Rusko. Aj hm. Rusko, ale celý svet ako sa pohybuje na hrane ekonomicky a <laughs> proste on hovorí tak, ako by z neho e, vychádzal strach. Ale jeho vnútorný strach nie, že, nie že, že chce zastrašiť iných. Mm-hmm. No, no, ale e, potom veľký, do, e, veľký dojem na mňa urobil, e, ja, bo, jeden ten okrúhly stôl bol o migrantoch, o probléme migrácie. A tam hovoril ruský odborník na migráciu, e, a teraz e, rýchlo to neviem, to neviem nájsť, e, ktorý hovorí, že, že to, čo zažívame, to je len začiatok. Višnevský, e, profesor Višnevský to, čo zažívame, je len začiatok. Sme pred migráciou, nie uprostred migrácie. E, e, globálny migračný vzrast už dávno ide e, a treba, e, o tom rozhodu nie štáty príjmajúce, ale, ale to, čo sa deje v štátoch, z, z ktorých utekajú. Hm. E, a teda budúca migrácia nezávisí od toho, čo chcú prijímajúce krajiny, ale od toho, čo sa deje v krajinách pôvodu. E, v roku 2015 bol počet migrantov na svete 244 miliónov a to je viac ako e, pri sťahovaní národov. E, no a do konca 20, podľa údajov OSN, do konca 21. storočia príde do rozvinutých krajín ešte 144 miliónov migrantov. No, tak te, viete, to sú čísla. On to hovoril ako, ako vedec, ako profesor mm-hmm. na univerzite, čiže to, to nebolo nejak politicky motivované. Hej. No, zrejme hovoril aj o nejakých riešeniach, ako tomu zabrániť, ale asi sa tam nevyhneme ničomu inému, ako ukončiť vojny v tých konfliktných krajinách, kde vlastne tí ľudia odchádzajú. No ale to je práve ten problém, že to sa ale nedarí, lebo... No e, to by sa... E, no, to, tam, je, tam ešte stále si e, podržiavajú veľkú úlohu Spojené štáty, lebo keby... Po, pozrite sa. Keby, keby sa skončila vojna v Sýrii a v Iraku, tak prúd utečencov do Európy by sa značne znížil. Značne by sa znížil. No. A Sýri, teda vojna v Sýrii tá by sa dala ukončiť veľmi rýchlo. Pretože najefektívnejšou silou proti e, tomu islamskému štátu je Asadová armáda. Asadová armáda. A nech, nech mi nikto nehovorí, že, že niekto iný, e, ktorého bude vymy, vymýšľať. To znamená, že keby Európska únia podporila Asad, Asada, ktorý je legitimným prezidentom Sýrie, čo, čo budeme vymýšľať? Kto bude čo vymýšľať? Čiže po, podporiť Asada, tým nepriamo aj ruské voj, e, teda le, letecké sily, lebo oni len zo vzduchu operujú, a Kurdov, ktorých mimochodom však aj Američania ich už podporujú. Hm. Tak keby sa, sme takto podporovali teda Asada, tak dávno už mohla byť vojna skončená a to znamená, Európa by mohla povedať, že dobre, vojna tam nie je, koniec, žiadnych e, migrantov nepríjmame. Teda minimálne zo Sýrie a z, z Iraku. To isté by, bolo, by sa dalo povedať, urobiť, e, čo sa týka Iraku. No, no. No, však... no a prečo to neurobiť? No a však to som sa chcel spýtať, že na, tak, hm. e, tak Európa má tu problém s migrantmi. Robíme tu kaďaké pofidérne zmluvy s Erdoganom, ktorý sa nám v jednom kuse vyhráža, teraz najnovšie tiež, že otvorí brány a neviem a, čo, hej? A, a, a, a, a pomaly Merkelová kolenačky za ním uteká podpisovať kaďaké zmluvy, potom to nedodržiavame, potom on sa vyhraža. A tak, ja neviem čo. A skrátka, tí migranti sú tu problém. A ja nerozumiem už za celé tie roky, <laughs> ako sa to deje, proste jednej veci. Prečo tu nikto netlačí už konečne na skončenie vojny? Ale v zmysle, že, že presne tak, ako hovoríte, že, že tak sa poďme dohodnúť, koho ideme podporiť, aby sa tá vojna skončila. Ale tu ja nerozumiem konaniu Európskej únie, ktoré na jednej strane vadia migranti hrozne, že akože chodia sem, zle sa deje, ľudia sú nahnevaní. A na druhej strane podporuje kaďakých povstalcov vraj umiernených, ktorí dnes inak z hodovokolnosti opäť zabránili civilistom odchod z Alepa e, a takýchto kaďakých teroristov, ktorí jedine nie sú teroristi pre nich len preto, lebo že sú ostrihaní a oholení. A ja nerozumiem tejto, tejto samovražednej taktiky, taktiky Európskej únie. Prečo teda práve EÚ netlačí, ktorá najviac dopláca na migráciu na to, aby sa tie vojny skončili. A ja mám pocit, a už, už končím s týmto monológom, že ja mám dokonca taký pocit, že ako keby tu o všetkom je dovolené hovoriť, len nie o tejto jednej jedinej veci, že poďme sa baviť o o pravej príčine toho, prečo sú tí migranti tu. A pravá príčina je tá, že západný svet, my spolu so Spojenými štátmi sme tieto krajiny destabilizovali a preto tí ľudia teraz utekajú. Čiže musíme, skon- musíme zastaviť vojnu. Bodka. Musíme. A o tomto, o tomto, o tomto bode, čo teraz hovorím, o tom nikto nesmie hovoriť. To, ako asi by sa niekto zbláznil, keby toto nejaký politik nahlas povedal, tak hádam ho hneď niekto zosadí. Ja nerozumiem tomu. Toto mi vysvetlíte. No, našťastie na Slobodnom vysielači môžeme o tom hovoriť. Pozrite sa. E, je, nik, v Európe teda Európska únia tvrdí, že nemôže podporiť e, Asad, Asada, pretože on zabíja viacej svojich ľudí ako dokonca islamský štát. Ale to je klamstvo, to je klamstvo. A dá sa to ľahko dokázať. Stačí síce do Google dať, e, dať e, Biden, Joe Biden, univerzita, pre, prejav na univerzite. A to mal, to mal niekedy tak v septembri alebo ako 2014, pred dvoma rokmi čiže pomerne čerstvá reč. A on tam hovoril študentom, mysliaci pravdepodobne, že <laughs> nie, nikto ne, ne, nenahráva. On povedal, že, že prečo sa, e, že, že vojna v, v Sýrii, že to tam proste z, e, idú Turecko, e, Spojené arabské emiráty a tu Saudská Arábia, tuším. No, neviem, kto, kto ešte všetko. A z, z čoho <laughs> väčšina sú americkí spojenci a, ale tam nič nehovoril o tom, že by Asad zabíjal svojich ľudí. Hm. Druhá vec. E, Hillary Clintonovej, viete, hackeri zobrali nejaké tie maily. Áno, tí rusky myslíte, <laughs> áno. áno, áno. No, no a v tých ak, mailoch ona ak hovorí aj o sírijskej vojne, ale vôbec nehovorí, opäť vôbec neho, nepíše tam o tom, že, že Asad zabíja vlastných ľudí, ale píše o tom, že, že vojna v Sýrii, proste, že treba zhodiť Asada, lebo Asad e, je baštou pred, e, pred tlakom na Irán. Proste Irán je teraz e, e, takou dosť silnou mocnosťou na Blízkom východe, ktorý bráni americkej hegemónii na Blízkom východe. A keď chcú Američania Irán nejak tak e, podseknúť, tak potrebujú zosadiť v Sýrii Asada. No a tak e, preto, preto je tam vojna v Sýrii. Hm. Opäť e, Hillary Clintonová nič nepísala vo svojich mailoch o tom, že e, Asad zabíja vlastných ľudí. No, a dobre, pos- posledný, posledný údaj, že keď e, islamský štát v Sýrii dobie nejaké, dobil doteraz, no teraz už ustupuje, ale doteraz, keď, keď dobil nejaké mesto alebo mestečko, tak obyčajne tak dve tretiny až tri štvrtiny obyvateľov ušli. Ušli odtiaľ. A z týchto dvoch, až, dvoch tretín až troch štvrtín obyvateľov, ktorí ušli, tak opäť dve tretiny až tri štvrtiny ušli do, do miest chránených sírskou armádou, vládnou armádou. A ostatní ušli do iného mesta, alebo, alebo do Turecka, alebo no, no proste e, kade, kade čo iné. Čiže ak vládna armáda ich zabíja, no tak drvivá väčšina týchto utečencov by utekala k nej práve pod ochranu tejto armády. Hmm. No, to všetko sedí, čo vravíte, len stále ste mi neodpovedali, že... Dobre, ja rozumiem aj, prečo to robí Spojené štáty, prečo podporujú týchto tzv. umiernených a aj neumiernených. Však teraz bola na nemeckej televízii proste taký, taký dokument, ktorý natočil nemecký novinár, kde proste sa mu priamo priznáva veliteľ nejaké, ale tej normálne, že ako tej teroristickej skupiny, ktorú aj Spojené štáty uznávajú za teroristickú, že, že priamo dostávajú zbranie od USA. E, čiže ja sa to, ako to, toto chápem, že prečo to robia Spojené štáty, to mi dáva zmysel, prečo to robí Saudská Arábia, prečo to robí Turecko, prečo podporuje týchto ľudí, prečo ich podporuje Katar. Toto všetko sa, sa dá nájsť zmysel. Ale, ale prečo to robí Európska únia? Prečo? No lebo je vazalom Spojených štátov. No ale, dobre, tak vazalom. Ale veď my, my tu proste my tu máme tie dôsledky migračnej krízy, tu my pociťujeme najviac. Áno, a, áno. A, a to je jedna vec byť vazalom, ale druhá vec, že no dobré, ale aj ten vazal už keď je pritlačený e, do rohu tým, tým svojim pánom, tak už by sa mal zbúriť, lebo, lebo už ho to zabíja, toto, čo sa deje. A, a my stále proste nie, nie, my nebudeme tlačiť na skončenie vojny, my budeme podporovať tu odtiaľto tú tzv. umiernenú opozíciu, ktorá tú celú situáciu proste v Sýrii zhoršuje a bráni ukončeniu vojny. Zatiaľ sa búri slobodný vysielač. Ha, no, to je krásne. To je 5 ľudí dokopie s poslucháčmi. Myslím, samozrejme v porovnaní s, s tým, čo koľko ľudí tu je a, a vysielač nepočúva. No. E, dobre, dáme si pesničku, zase trošku si ideme oddychnúť a po nej sa pozrieme už aj na ten konkrétny e, prejav e, Putina a samozrejme ešte predtým aj vaše maily, ak teda nejaký bude. Vidím, že jeden nám tu svieti, takže podostaneme sa k nemu, ale po pesničke ste vraveli, že tá prvá bola taká z pred 70 rokov, tak vám teraz takú aktuálnu. Nie je ona úplne, že ruská, ona je len po rusky zaspievaná, je to celkom milé, tak poďme sa započúvať opäť do tónov. Tak opäť sa posúvame do, v podstate už to vyzerá tak, že poslednej záverečnej časti našej dnešnej eh, relácie v prvej línii ktorej hosťom je pán Jan Čarnogurský. Bavíme sa na tému Valdajský klub 2016. Mail studio zavináč slobodnyvysielac.sk Máme ho obsadené nejakými tými mailami, tak poďme hneď na ne, aby sme sa zbytočne dlho nezdržiavali. E, píše na Miro, Západ nemôže dopustiť vojenský konflikt s Ruskom kvôli sile, ktorú Rusko má v jadrovej výzbroji. Rusi posilňujú sebavedomie a štátnu suverenitu, preto je z pohľadu Západu nevyhnutné zorganizovať v Rusku mocenský pre, prevrat a všemožne zdržiavať jeho rozvoj rozvoj. E, kádre si USA a západné štáty vychovávajú cez tretí sektor, ktorý je aj v Rusku systematicky živený. Otázka. Myslíte si, že vnútropolitický vývoj v Rusku v blízkom čase vytvorí podmienky pre politický prevrat? E, zatiaľ to tak nevyzerá, lebo prezident Putin má podporu okolo 80% v prieskumoch, ktoré sa robia a to sú slobodné prieskumy. Čiže jednoducho to, to nevyzerá. A keď aj, keď aj pred zhruba dvoma rokmi, tak nejak po voľbách do, tuším, do Dumy, alebo čo to bolo, už ani neviem, e, boli tie demonstrácie v Moskve na Bolotnom námestí a ešte na nejakej ulici, tak tam bolo, no už sa ne, si nespomínam, že koľko, e, obyv, e, koľko e, teda účastníkov, ale to boli účastníci minimálne z, z troch alebo štyroch rôznych skupín. To boli komunisti, ktorí sú <laughs> v opozícii proti e, Putinovi, to boli liberáli a to boli nacionalisti, až, až takí fašisti. Čiže áno, oni sa zjednotia v tom, že sú proti Putinovi, budú demonstrovať proti Putinovi na námestí, ale nie sú schopní sa zjednotiť, aby urobili spoločnú vládu, a vládli Ru- Rusku, pretože liberáli budú chcieť niečo iné, než budú chcieť nacionalisti a komunisti budú chcieť ešte niečo iné, čiže jednoducho to by bola vláda, no to, e, Rusko by bolo vlastne bez vlády. Hmm. Viacerí si to uvedomujú, takže dosť na tom, dosť na tom že zatiaľ proste takáto šanca v Rusku nie, nie je. Čiže taký potenciál na prevrat momentálne nie je a teda nie. môže byť Putin kľudný. A plus, plus, že Rusi, viete, vo vnútri nie, nie sú pasívni voči týmto, e, no, najmä takým liberálnym e, zložkám spoločnosti, ktoré tam sú, samozrejme, a sú absolútne slobodné. Ale oni rozvíjajú vlastenectvo. Ich ako ideou, ideou vlády a Putina, no, je rozvoj vlastenectva. Čiže povedzme, organizujú letné tábory kde, kde priamo e, teda e, vychovávajú mladých ľudí ku vlastenectvu. V televíziách sú často programy, ktoré sú, opäť rozvíjajú vlastenectvo. Čiže e, takýmto spôsobom e, tá tzv. farebná revolúcia, ako, ako oni tomu hovoria, by nebola jedinou ideovou e, vlnou, mm. na mhm. ktorej by sa spoločnosť niesla, ale práve naopak, minimálne teda bola by tam ešte jedna vlna, a to vlastenecká vlna, a tá je zatiaľ silnejšia a touto americkou politikou ešte viacej zosilnieva. Eh, Milan nám napísal taký mail, sa nepýta, len, len tak, tak odporúčanie dal, že dobrý večer, prajem pozdravujem váš aj vás, aj vášho hostia a ďakujem za zaujímavú diskusiu. Chcel by som vám len dať do pozornosti, že srbský žurnalista a vojenský analytik Miroslav Lazansky spravil tento týždeň interviu v Sýrii s prezidentom Asadom. Ak máte prístup k srbským novinám, môžete si prečítať denník politika. Miroslav Lazansky sa angažuje aj v témach spojených s Ruskom. No priznám sa, že toto som nevidel, toto interviu a neviem, ale viem, zachytil som už dávnejšie interviu, bolo bolo s, s jeho ženou Asadovou teraz a predtým ešte aj so samotným Asadom robil rozhovor jeden český novinár a tam inak sa ho pýta, že, že či mu ako nevadí, že je západom vnímaný ako taký krvavý mesiar a, a on vtedy <laughs> hovorí ten Asad, to je inak v narážke na to, že hovoríte, že Biden ho ešte pred rokmi nevnímal ako toho, kto vraždí vlastných ľudí, tak a, a on hovorí Asad, že v tom rozhovore pre českú televíziu, že, že viete čo, mňa to nejak netrápi, ako mňa vníma Západ, lebo s tým Západom je to ako na hojdačke. Raz som dobrý, potom som mesiar, potom som zase dobrý, potom sa to zase otočí. Čiže on vraví, že vašim západným politikom sa proste nedá veriť. Oni sú klamári, otáčajú tak, ako im to aktuálne vyhovuje. A to je vlastne akoby aj trošku potvrdenie toho, čo ste povedali za toho Bidena, že ešte nedávno to nebol mesiar a dnes toho treba zosadiť, lebo, lebo je strašne zlý k svojim ľuďom a niekto hovorí, že to vlastne nie je o tom, ale že ho zosadiť treba preto, lebo treba potrubie potiahnuť e, popod Sýriu do iných krajín a že Asad veľmi nechce. No tak toto sa hovorí. E, ja by som prešiel teraz, ak dovolíte, k tomu samotnému e, Putinovmu prejavu, len teda z toho, čo som zachytil od našich médií, konkrétne to budem teraz mm, čerpať predovšetkým z portálu e, parlamentnej listy, lebo tento mám pocit, že naj, e, najlepšie zachytil ten prejav Putinov. A ja prejdem takými jednotlivými bodmi a keď budete cítiť potrebu a chuť sa k tomu vyjadriť, tak budem rád, keď to niečo rozšírite. Áno. No, tak e, Putin akoby v tej, v tej úvodnej reči toho svojho prejavu hovorí o globalizácii v podaní USA a hovorí takto, že svoju reč musím bohužiaľ začať konštatovaním, že situácia na medzinárodnej scéne sa v poslednom čase veľmi nezlepšila. A aby som bol úplne úprimný, nezlepšila sa vôbec. S procesom globalizácie nesúhlasí čoraz viac štátov. Rozdiel medzi nimi je len v tom, že niektoré štáty nie sú schopné tejto mohutnej sile čeliť a niektoré, tie silnejšie, toho schopné sú. Problém s, plo- s procesom globalizácie podľa Putina súvisí s tým, že je koordinovaný a primárne plní záujmy len niekoľkých krajín. Naráža pritom hlavne na USA, o ktorých vyhlásil, že neuprednostňujú vytváranie a zlepšovanie univerzálnych inštitúcií, ale snažia sa rozšíriť do celého sveta činnosť vlastných štruktúr, pravidiel a predpisov a vlastné pravidlá začali považovať za akúsi globálnu infraštruktúru. V podstate sa vydali na cestu globalizácie a bezpečnosti pre samých seba, pre niektorých, ale nie pre všetkých. Vlastné pravidlá a normy navyše neustále menia podľa toho, ako sa im to práve hodí, zdôraznil Putin. No a túto časť končí tým, že organizácie ako Severoatlantická aliancia alebo Medzinárodný menový fond plnia záujmy len nadnárodných korporácií a navzdory všetkým vyhláseniam o ich schopnosti prispôsobiť sa novej situácii na medzinárodnej scéne sa nič také nedeje. Čiže tam hneď cítime z Putinovho prejavu, že, že do veľkej miery sa tam obúva do súčasnej globalizácie, že toto vníma ako veľké nebezpečenstvo a že sa a... Toho, tohto nebezpečenstva teda dopúšťajú predovšetkým Spojené štáty, ktoré tú svoju infraštruktúru hodili celosvetovo a vravia, že to je ako globálna infraštruktúra. A Putin vraví, nie, to je vaša infraštruktúra. A vraví, že toto je nebezpečná tá globalizácia. Tak e, možno po... niečo na doplnenie z vašej strany k tomuto. Áno, pozrite sa, veď čítali sme o tom, že ako e, nemecká banka e, Deutsche Bank musí zaplatiť nejaké strašné miliardy eur e, vlastne Spojeným štátom za nejaké, nejaké zlé operácie, ktoré robila. E, no, <laughs> ja, sa, ja nepoznám teda Deutsche Bank a nechcem sa nejak špecificky zastávať Deutsche Bank, ale jednoducho Spojené štáty si určili urč, určité pravidlá a Deutsche Bank im do toho... No, Deutsche, pozrite sa, takto ešte treba povedať že Deutsche Bank je jedna z najväčších e, európskych bank. A toľké miliardy, tam ide tuším o 10 až 15 miliard. Tá bola pôvodná pokuta, ale tá sa potom znížila na nejaké 2 No miliardy. dobre, no dobre, ale, ale furt zostávajú miliardy. Hej, to hej. No, no tak od nejakej <laughs> slovenskej banky by asi miliardy nezískali. E, čiže áno, vybrali si Deutsche Bank a od nej získajú takéto miliardy. Predtým bola, predtým bola tá aféra z Volkswagen, nie? že výpuky alebo mhm. niečo také. No. Opäť nechcem, nechcem sa zastávať Volkswagenu, ja neviem, a to není môj, není môj žáner a, a, a čo. No ale proste Spojené štáty určili nejaké pravidlá a teraz podľa tých pravidel idú, musí ísť Volkswagen. No takýmto spôsobom si oni môžu vybrať vlastne, kde kohokoľvek na svete a povedia, ale zaplatíš. No áno, lebo tá banka, že ja sa teda nemám tiež až také, taký prehľad a už vôbec teda nie v oblasti ekonomiky, ale toľko viem, že teda tá banka bola Spojenými štátmi obvinená z toho, že práve ona mala sa podielať na tých machináciách, ktoré potom e, spôsobili e, hypotekárnu krízu a keďže v tej dobe pôsobila na americkom trhu, tak jednoducho sa musí riadiť americkými zákonmi a Američania je tým pádom akoby vyrúbili pokutu za toto nekalé konanie. Čiže to... <laughs> no, pozrite sa, veď, ale všetky tieto krízy vypukávajú v New Yorku alebo v, na, v Amerike. Proste. No tak kto ich spôsobuje? E, európske banky? Áno, áno, nepochybne európske banky sa na tom tiež podielajú. Ale kde sú tie americké, americké finančné inštitúcie, ktoré sa na tom podie- ktoré to priamo vyvolávajú? Mm. Dobre, poďme ďalej na ten, e, tým, tým jeho prejavom, aby sme prešli. E, ďalší bod, ktorý spomína v tom svojom prejave, je strašenie Ruskom. A hovorí, naši západní partnery neustále udržujú pri živote ten mýtus o ruskej hrozbe, ktorej treba čeliť predovšetkým všetkými možnými prostriedkami. To je pochopiteľné z hľadiska budúcnosti fungovania západného vojensko-industriálneho komplexu pre nové zákazky, ktoré treba uvoľňovať stále viac prostriedkov z rozpočtov krajín NATO. Situovať sa do role spasy spasiteľa civilizácie od nejakých novodobých barbarov je určite pekné, ale problém je v tom, že Rusko sa nikoho, e, na nikoho zautočiť nehodlá. Je to úplne absurdné. Rusko sa neusiluje o svetovú dominanciu a expanziu, rovnako ani o konfrontáciu s ktoroukoľvek krajinou a hovorí Putin, existuje niekoľko krajín, ktoré majú tisíc rokov staré dejiny na tomto svete. Naučili sme sa byť hrdí na našu identitu, slobodu a nezávislosť. Tak. Čiže druhý bod, ktorý spomenul v tej svojej reči, je, je neustále strašenie Ruskom. Že Rusko je dnes to, ktoré aj tu máme, však nemusíme ísť ďaleko za, prípadom, za príkladom, aj na Slovensku je pre proste niektorú časť obyvateľstva a hlavne teda tých našich akoby elít, hlavne teda niektorí pôsobia aj v mimovládnych organizáciách, ale Áno, nehážem, nehážem všetky mimovládky do jedného vreca, sú tu aj veľmi dobré mimovládky, ale niektorí tí, ktorí robia skôr zlé meno mimovládkam, tak tam poviete Rusko a, a už sú zježení ako taká mačka, proste všetko za Rusko, d. tak toto, toto sa chcem spýtať, že, že, že to, to, kde sa toto zobralo, toto to, to, to Rusko zrazu taký obrovský problém, že a, a, a za všetko môže Rusko dnes. Že to je... Pretože jediné Rusko je schopné postaviť e, hrádzu tejto americkej hrabivosti. Jednoducho na Rusko Američania nemajú. A dokonca ani Čína. Čína, áno, je ekonomicky už vlastne predbehla Spojené štáty, ale E, vojensky nie je natoľko silná, aby sa mohla postaviť Spojeným štátom, ale Rusko je. Rusko je. A preto, preto musím, je treba všetko hádzať na Rusko, lebo jednoducho cez Rusko sa nepohnú. Hmm. No s týmto práve, čo hovorí o tej hrozbe Ruska, s tým strašením súvisí vlastne aj ďalšia vec, na ktorú poukázal keď hovorí, že absurdné sú hlavne tie obvinenia ruskej vlády zo strany USA, že sa teda mala pokúšať o narušenie amerického volebného procesu, toho prezidentského, a hovorí Putin, že namiesto toho, aby sa prezidentskí kandidáti v USA sústredili na skutočne závažné problémy ako astronomický dlh Spojených štátov či rastúce policajné násilie v krajine, hovoria o akomsi imaginárnom útoku ruských hekerov. To chcú Američania povedať, že Rusko môže skutočne ovplyvniť výsledok volieb v USA? Sú snať USA banánová republika? Ja som si myslel, že Spojené štáty sú mocná krajina, predniesol Putin pred pobaveným obecenstvom pozostávajúcim zo svetových expertov. Так, toto je jedna z vecí, keď ja som sledoval tie americké predvolebné debaty medzi Clintonovou a Trumpom, tak nebola predvolebná debata, aby Clintonová nevyťahla túto vec, že proste to všetko, čo sa okolo mailov uniknutých objavilo vo Wikileaks, to sú proste Rusy. Sedem našich e, bezpečnostných agentúr potvrdilo, že to sú Rusy. E, proste a ja, ak budem prezidentka, s týmto sa budeme musieť vysporiadať, lebo Rusko proste nám tu takto pchá, ako by to už teraz ja hovorím, parafrázujem ju, že už tam tu pchá prsty aj do týchto našich záležitostí. Eh, no ale čo chcem k tomu dodať, že teraz, asi dnes alebo včera sa vyjadril Julian Assange, to je šéf spomínaného Wikileaks, ktoré tieto maily zverejnilo. No a on vraví, eh, tento zakladateľ platformy Wikileaks, že teda eh, zdrojom, od ktorého išli tie informácie, ktoré oni majú a zverejňujú ohľadom tých mailov, zdrojom nie je Rusko, povedal. E, môžeme povedať, že ruská vláda nie je týmto zdrojom. Takto to doslova vyhlásil Assange, čiže Čiže samotný šéf Wikileaksu hovorí, že e, pani Clintonová klamete. Keď tvrdíte, že sedem agentúr potvrdilo, že to sú Rusy, klamete, lebo ja ako šéf Wikileaks vám vravím, že to od Rusov nie je. Tak tá otázka je, že, že to je teraz ona, to, možno to nie je dobrá otázka na vás, ale ja sa tak, si tak kladiem otázku, že to je ona naozaj presvedčená, že za tým sú Rusi, alebo je to proste zase len nejaká jej hra, aby, aby prehodila pozornosť e, zo svojho problému, ktorý má s mailami proste na Rusko? Alebo čo, čo to, prečo, prečo Rusi? Prečo hackery rusky? Čo, kde toto sa zobralo vôbec takáto vec? E, ja si to vysvetľujem tak, že E, Trump, Trump sa pred nejakým, no skôr v úvode svojej prezidentskej kampane vyjadril o Rusku relatívne priaznivo. Takže mhm. teraz ona sa snaží na neho vrhnúť všetko, že však on je agent Rus, e, no, agent, no tak aká nie je agent, ale, ale proste, že on je spriaznený s Ruskom a vidíte, čo tí Rusi robia. Mm. Eh, ďalej spomína Putin západnú mediálnu propagandu, tak v hovorí, že ja by som chcel mať v Rusku takú silnú propagandistickú mašinu, aby som mohol o svojom pohľade na rôzne témy presvedčiť takmer celý svet. Bohužiaľ také možnosti, aké má BBC alebo CNN, zatiaľ nemáme, konštatoval. Toto bolo, pokiaľ ide o médiá. A ďalšia vec, ktorú tam spomenul, je narúšanie národnej identity, keď hovoril o tom, že v Európe sa aplikujú ideologické modely, ktoré podľa mňa narúšajú národné identity. V niektorých krajinách sa dokonca dobrovoľne vzdávajú národnej suverenity a toto je dôležité v snahe zapáčiť sa svojmu pánovi. Čiže on vlastne hovorí inými slovami to, čo ste povedali aj vy v prípade napríklad tej Sýrie, keď som sa pýtal, že prečo my tu páchame samovraždu a nie sme schopní zakričať do sveta, hlavne tak, aby to počuli za Atlantikom, že už dosť rozvracania cudých štátov, lebo na to doplácame my tu v Európe. Tak že on vraví, že no lebo je tam snaha zapáčiť sa e, svojmu pánovi a vy vravíte, že tým našim pánom je teda e, tá krajina za oceánom, takže vlastne o tej zrejme Putin hovoril ako o tej... Mm, áno, e, ktorej... bo, asi <laughs> nechcel priamo pomenovať, ale e, zrejme. Mhm. Poviem, poviem jeden, jednu, jeden detail. Koncom augusta bola v Bratislave medzinárodná konferencia, niečo tak zhruba na tému kresťania, obrana, obrana nie, niečo v tom zmysle. Uh-huh. Mhm. A účast, e, teda účastníkom bol aj jeden už penzionovaný nemecký generál, ktorý donedávna zaujímal pomerne vysoké postavenie v štruktúrach NATO. A on mi, ja som tam bol tiež na tej konferencii, on mi cez predstávku mi hovoril, že e, prišiel do Bratislavy o deň skôr, ako začínala konferencia, spolu so ženou a teda prechádzali sa po meste. A že keď sa tak prechádzali po meste, že si pripadali ako v inom svete, pretože všetci ľudia na uliciach boli bieli. Hmm. Že v nemeckých mestách to už není. Že tam sú tak pomiešaní, teda farbou kože a neviem čo všetkého, že, že jednoducho už len, len bieli Nemci v Nemecku neexistujú. No a tak ide o to, že koho to čaká ďalej. Hmm. A teda, nech to zase neznie rasisticky, že tu nejde len o tú farbu pleti, to nie je problém. Ide, ale že, tu ide o kultúru hej, a hej, mentalitu národa. Hej, že, že, že však aj v Anglicku stále viac zahalených žien chodí, v Nemecku takisto, že asi toto je ten problém. A nie, zase nie je problém, že sú zahalené, ale problém je, že to je taká tá nekompatibilná kultúra s touto kultúrou, ktorú máme my tu. A, a mnohí upozorňujú, že ak e, prekročí tá, tá iná kultúra istú hranicu, tak si tu začne vydobíjať. A už si vlastne aj vydobíja. Takže to sú tie, aby to neznelo, že, že, že ste nejaký rasista, ktorému vadí, že je to, že je to iná pleť. Hej. No, ďalšiu vec, ktorú Putin spomína, a o tom sme už aj hovorili, Sýria, Irak a tieto veci, Blízky východ, keď hovorí, že Západ žiaľ Bohu flirtuje s teroristami. A Putin dodáva, globálny boj s terorizmom nepriniesol podľa neho vôbec žiadne výsledky, okrem toho hrozby stále narastajú. Bohužiaľ, ruské výzvy na spoločný boj proti terorizmu sa naďalej ignorujú. Namiesto toho pokračujú naši západní partnery vo vyzbrojovaní a výcviku teroristických skupín s nádejou, že ich budú schopní využiť na dosiahnutie svojich politických cieľov. To je ale skutočne veľmi nebezpečná hra. Chcel by som týmto osobne apelovať na týchto hráčov. V tomto prípade sú to extrémisti, ktorí sú tí múdrejší, schopnejší a silnejší ako vy, poraziť, poraziť ich nemôžete. E, Moskva podľa neho stále vyzýva všetky teda strany, aby spojili svoje sily v boji proti terorizmu. No a e, ešte k Sýrii a Iraku dodáva, že e, pokiaľ ide o Sýriu, naše osobné dohody s prezidentom USA Barackom Obamom nikdy nefungovali. A dodáva, že vo Washingtone existujú sily, ktoré urobia všetko možné, aby sa nepodarilo realizovať tieto dohody. Čo ty myslel? No, on mal jeden konkrétny prípad, pravdepodobne viacej, no veď e, povedzme aj to plutónium, ale e, mal konkrétny prípad pomerne čerstvý. On, Putin tam v tej e, reči hovoril, že e, tuším na zasadnutí G20, ale teraz, tento rok, niekedy to bolo, tak e, žiadal od Obamu, aby oddelil, aby, povedal, aby povedali, že dobre, tu nám majú postavenie v tých, povedzme v Alepe, tie tzv. umiernená sírska opozícia a že dobre, takže to tie miesta ruské letectvo nebude bombardovať. A na tomu Obama povedal, že no dobre, ale oni potrebujú tak, tuším, dva týždne, alebo tak nedal 20 dní, že aby, aby to vlastne zistili a upresnili a mohli povedať Rusom. Tak dobre, tak Putin súhlasil. Dobre, dobre, takže toľko, dajme tomu, že dva týždne alebo 20 dní, že nebudú vôbec bombardovať a ne, e, teda nebombardovali asi 5 dní, 5 dní, on tam poved, to bolo v septembri e, tá e, dohoda dos, dosiahnutá, nebombardovali 5 dní a potom Američania zbombardovali sírsku armádu, ktorá bola, obklesovala nejaké, nejaké miesto tam v Sýrii. A hneď na to, ako náhle letec, americké lietadla odleteli, tak hneď na to zautočili e, islamský štát, proste teroristi. A e, Američania potom povedali sa, je, že omylom bombardovali. Ale, a to e, Lavro hovoril, že v americkom časopise nejaký americký generál krátko na to uverejnil článok, že on bol zodpovedný za prípravu, prípravu tej operácie a že ju pripravoval dva dní. To hovoril teraz Lavrov na Valdaj tieto informácie? No, áno, na Valdaj hovoril tieto informácie, ale on, on vlastne sa odvolával na nejaký americký časopis, kde, kde to ten americký generál napísal. Čiže aké, aké, aký omyl, keď dva dní pripravovali e, operáciu a potom zbombardovali Americ- e, armádu. Tam padlo 62 či koľko sírskych vojakov a ďalší boli zranení. A naviac ešte ako náhle americké lietadla odleteli, tak zautočili tí teroristi na zvyšky tej sírskej armády. Mhm. No ale predsa pripraviť e, útočnú operáciu, to sa nedá len tak, že zapískne voli, e, veliteľa u, u Židu. Predsa tam treba sústreďovať e, teda vojakov, zbranie a podobne. Čiže to, to zabera nejaký čas. To znamená, že tí, tí islamisti museli vedieť, že Američania teraz bombardujú sírskú armádu a preto oni môžu útočiť. No tak to je, to je konkrétny príklad. Hm. No však to práve hovorí Putin, že keď ale spolupracujete s, s teroristami, to nikdy vám nevíde, hoci teda si myslíte, že ich použijete potom na, ďalej na svoje ciele, ale že tí sú chytrejší a tí vám prejdú cez rozum. Že to je vlastne to, toto strašné, že uh, keď si uvedomíte, že, že koho vlastne zase my Západ proste podporujeme, akých ľudí, čo, čo tí ľudia robia civilnému obyvateľstvu. Koľko ľudí už majú eh, na, na svojom svedomí, koľkých zavraždili, proste krvavé ruky a, a, a týchto my podporujeme, lebo proste treba zosadiť Asada. To je, to je také, také smutné konštatovanie, ale teda ne, nechcem ja tu svoje názory hovoriť, ja radšej teda ešte budem pokračovať v tom príhovore, už tam nie je veľa vecí, E, jedna z vecí, ktorú spomína Putin, je aj dodržiavanie medzinárodného práva, keď hovorí o tom, že Rusko rovnako ako ktorákoľvek iná krajina sleduje svoje vlastné záujmy. V našom záujme je zlepšiť životnú úroveň našich obyvateľov ale kľúčové tu však je to, akým spôsobom to dosiahneme. My, vstupujeme, my vystupujeme za to, že nie je možné si hľadať svojich vlastných, e, že, že nie je možné hľadieť len svojich vlastných záujmov za každú cenu. Vždy treba ctiť práva a záujmy ostatných členov medzinárodného spoločenstva, konať podľa jasne stanovených pravidiel, ktoré sú špecifikované medzinárodným právom. Tak toto sú také veci, ktoré sa už, už, už od bombardovania Juhoslávie a potom tých ďalších konfliktov stále vyťahujú a už vy ste to sám povedali, že ak koľko tých, tých útokov bolo proste bez mandátu OSN a vždy sa to potom tak povie, že však, no vidíte, to, to medzinárodné právo je už vlastne len takým zdra, zdrapom papiera, Eď konec koncov, a teraz aj Rusi tam obsadili ten Krím, zase nerešpektovali medzinárodné právo a neviem čo. Teraz Američania v Sýrii bez pozvania sírskeho oficiálneho režimu bombardujú a, a, a zase je medzinárodné právo s drápom papiera teraz ten Putin hovorí, že no, my sa musíme vrátiť do bodu, kedy to medzinárodné právo musí začať platiť a nemôžeme presadzovať naše záujmy, stoj, čo stojí za každú cenu, aj, aj, aj za cenu toho, že nebudeme dodržiavať medzinárodné právo. Je, je toto vôbec ešte reálne očakávať, že sa niekedy tento svet dostane do, do situácie, že sa tu naozaj bude ctiť medzinárodné právo a že nebude možné napadnúť cudzí štát bez mandátu OSN, bez toho, aby tam proste súhlasil ten režim s tým, alebo nie, nie je toto, viete, taká, taká už, iba, už iba taká Fata Morgana, o ktorej je už aj zbytočné hovoriť? Nie, myslím, že nie. A tu je základnou otázkou, že či bude jeden hegemon vo svete, čiže inými slovami, či jeden štát bude de facto vládnuť svetu a môcť určovať pravidla a nemôcť sa nechať, teda, že nikto ho nebude môcť potrestať, alebo tu bude viacej mocností, ktoré sa chtiac alebo nechtiac budú musieť medzi sebou dohodnúť. No a v tomto smere vývoj je skôr pozitívny tým, že bude viacej mocnosti, tak oni budú navzájom sa budú musieť rešpektovať, pretože keby sa nerešpektovali, tak viete, tak e, druhá mocnosť využije potom tretiu mocnosť, e, aby sa k mm. nej pridala. No, no mm. proste takéto aliancie ad hoc sa budú môcť vytvárať. No, ďalšia z vecí, už taká predposledná, ktorá tiež zaznela, sú už spomínané sankcie. Na Margo sankcií Putin konštatoval, že sa využívajú na politický tlak. Obchádzaním Svetovej obchodnej organizácie VTO sa podľa neho taktiež vytvárajú úzke obchodné aliancie s prísnymi pravidlami a bariérami kde sú hlavnými príjemcami ich vlastné nadnárodné korporácie. Ale čo mňa v súvislosti s týmito, e, s týmito sankciami ako zaujíma je, že aj vy ste už v tejto relácii spomínali tú, to v podstate Putinové ultimátum smerom k Američanom, keď hovorí, že jedna z vecí je, že nám musíte zaplatiť škody, ktoré nám spôsobili sankcie a ktoré vznikli aj našimi protiopatreniami. E, vo svojom prihovore tiež spomínal sankcie že sa používajú teda na politický tlak, ale na druhej strane veľmi často čítam aj na internete, aj, aj, aj keď sa s niekým rozprávam, s nejakými analytikmi, ktorí aj u nás vystupujú, tak to je také zvláštne, že ale niekto vraví, že No ale vlastne to s tými sankciami nie je také jednoznačné, lebo že e, skôr to vyzerá, že tie sankcie Rusom pomohli, lebo že rozhýbali svoj vnútorný trh, e, či, či, či polnohospodárstvo, potraviny a tieto veci, že e, práve tým, že majú tie sankcie, tak sa musia viacej e, spoliehať na vlastné zdroje a to, že ako keby dáva do pohybu tú ekonomiku, tak ako to je? Trápia teda Putina tie sankcie alebo mu vyhovujú? No, v polnohospodárstve jednoznačne pomohli sankcie Rusku, lebo vlastne odstránili z ruského trhu západný tovar. Lebo zase takto si musíme povedať, že <laughs> tak Rusi zaviedli protisankcie. Čiže tie štáty, Európska únia aj Spojené štáty, ktoré zaviedli sankcie proti Rusku, tak proti ním Rusko zaviedlo zase svoje sankcie a to nie je úplne reciprotne, teda tie isté, ale tie, ktoré tie iné štáty najviacej teda zabolia. To znamená, že a to je najmä polnohospodárstvo. To znamená, že napríklad bolo pred sankciami, Pol, Polsko dovážalo do Ruska, alebo vyvážalo do Ruska jablka, obrovské množstvo jablk. No tak Rusko to zakázalo. Tak odrazu, hm, ja si pamätám z televízie obraz, ako polský minister zahraničných vecí, ako chcel robiť reklamu kúpe polských jablk v Európe, v Európskej únie, keďže stratili zákazníka v Rusku, tak na nejakom zasadnutí Európskej únie chodil s košíkom jablka, ako ponúkali jablka. No. <laughs> E, ale zase samozrejme... Lobista. <laughs> Sú, sú niektoré, niektoré iné oblasti, kde, kde to povedzme Rusom naozaj poškodilo. Tak ja už tie čísla neviem a ani ma to tak ďaleko nezaujíma. Hm. Rusi by vedeli povedať, ne, nepochybne ako celok ich to poškodilo. No viete, že to, možno som mieril tú otázku aj na to, že či sa napríklad na tom Valdaji dosť hovorilo o sankciách, či keď aj toho Kudrina spomínate, ekonóma, či, či sa k tomu vracali. Ja, sankcie, ak... ani, o sankciách ani veľmi nie. Nie? No, vidíte. Nie, možno, nie. Lebo, lebo keby si ich tak veľmi trápili, tak možno by o tom bola viac debata kto vie. No, dobre, ukončíme to, tento jeho príhovor tým, keď vlastne konštatuje, že čo sa vlastne teda tým Rusom napak, napak podarilo. On hovorí, že myslím si, že to hlavné, čo sa nám podarilo dosiahnuť, bolo zjednotenie celého ruského národa. Ľudia si uvedomujú naše spoločné výzvy, ktorým e, všetci čelíme a podporujú nás. Tak tá otázka, vy ste teraz boli v Rusku dlhšiu dobu, Eh, máte pocit, že je pravda toto, čo povedal, že, že sú teraz takí akoby tí Rusi zjednotenejší, že si uvedomujú nejaké výzvy, ktoré ich čakajú, ktorým čelia a že vlastne to vedenie krajiny podporujú? Z toho, čo myslím, že áno. Myslím, že áno. Veď e, to, ten e, patriotizmus, ktoré, ktorý ruská vláda podporuje, tak e, vďaka týmto vonkajším okolnostiam naozaj stúpa. Mm-hmm. No, dobre. Idem teraz na mail, ktorý nám prišiel od Jozefa, ktorý teda ďakuje za reláciu a, a pýta sa takúto vec, že už ste spomínali čo to o prezidentských voľbách, ale zaujímal by ma názor pána Čarnogurského e, na to, kto bude podľa neho lepší prezident, či teda tá Clintonová alebo Trump. A keď teda poviete meno jedného z nich, tak aj prečo dôvod, prečo si myslíte, že by bol lepší? <laughs> <laughs> No, e, tú otázku trošku pozmením. E, kto by bol lepší, neviem, neviem. Ale, ale e, Hillary Clintonová je produktom vlastne toho amerického establishmentu, amerického systému, ktorý sa tvoril 10 ročia. A to znamená, keby ona bola zvolená za prezidentku, tak ona bude v tom pokračovať a trošku aj v tej takej agresívnej americkej politike. Keď by bol zvolený Trump, tak zdá sa podľa toho, ako prebiehajú táto volebná kampaň, takže on by nebol produktom e, amerického establishmentu, čiže toho systému ekonomiky, vlády, vôbec spoločenského usporiadania v Spojených štátoch, ktoré existuje. A e, on by si síce pravdepodobne tiež začal budovať, nazvime to svoj, ale to by mu trvalo no nejaké roky, kým by vôbec e, k niečomu takému dospel. To znamená, že <laughs> iný svet, Európa najmä, by mala niekoľko rokov oddychu. Uh-huh. No tam je otázka hlavne tá, že či by teda kto z týchto kandidátov viacej zmiernil to napätie s Ruskom, ale k tomu sa hneď môžeme aj dostať, ale máme e, poslucháča alebo možno poslucháču, poslucháčku na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem, pozdravujem pán, ja, pán Koroni aj ďakujem. pána Čarnogurského. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Dobrý večer. Chcem vás poprosiť, lebo ste nespomínali v tých veciach, ktoré tu odzneli uh, Ukrajinu, vzťahy Rusko-Ukrajina a aký názor aj pána hostia na, na Ukrajinu, čo sa týka tie postoje obyvateľstva. Teraz ma nezaujímajú tí politici, čo sa bezne dozvedáme, medzi, ale všeobecne, ako vidí perspektívu vzťahov medzi Ukrajincami a Rusami a či sa je ešte šanca, perspektíva, že by sa títo Ukrajinci, by som povedal, vrátili k tomu, tomu slovianstvu alebo navratu k tomu Rusku ako také. Mm. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, to bola fakt dobrá otázka, lebo Ukrajinu sme vôbec neriešili. Ja som ale možno pocit, že sa to vôbec ani na tom Valdaji nejak nespomínalo. Tak ako Ukrajina sa tiež e, spomínala na Valdaji? Len, len okrajovo, jedna, bol tam jeden, jeden, alebo možno aj dvaja účastníci z Ukrajiny, a, ale ako, te, minimálne tento rok nebola, ne, nebola téma Ukrajina. Hm. A Ukrajina, pozrite sa, E, však teraz opäť to asi pred dvoma týždňami, alebo ako bola správa, že, že už asi 10, 10 e, tých e, provincií, alebo ako sa to tam nazýva na Ukrajine, vlastne vyhlásili akoby svoju takú autonómiu oproti Kievu. To znamená, že Ukrajina sa stále viacej a viacej stáva neriaditeľnou krajinou. No a, a, no a samozrejme životná úroveň tam neustále klesá. Čiže ako sa s tým terajšia vláda v Kieve vyrovná, to dosť dobre neviem. A ak, si, ak sa spoliehala, že <laughs> Európska únia alebo Spojené štáty budú finančne podporovať tak, že by, no, že by sa aspoň udržiaval ten stav, ktorý bol doteraz, tak vidíme, že to nie je. No, bolo by Slovensko ochotné e, dávať nejaké väčšie peniaze na vydržiavanie Ukrajiny? Asi nie. No on sa pýtal poslucháč, že či je ešte nejaká šanca, že by sa nejak tí Ukrajinci zmierili s tými Rusmi a že by sa navrátili, no, to tak povedal k no, tomu. E, asi e, takto, no z takých kulárnych, alebo kulárnych, no, no predstavkových diskusí s Rusmi, čo, čo tak som počul, no tak e, pravdepodobne tá západná Ukrajina, Lvov, e, ono, Halič sa to volá, e, Lvov a tá, tá časť Ukrajiny, no tá asi skôr nie. Aj keď zase na druhej strane neviem, kam by sa podela, lebo veď tam na Haliči povraždili za vojny asi 50 tisíc Poliakov. Čiže ak by sa oni otrli od, no nie otrli, ale teda nejak tak odputávali od hmm. Ukrajiny, tak jedine Polsko by bolo ich susedom, no ale však s Poliakmi <laughs> po tom všetkom, čo sa stalo, sa tak skoro ne, ne, ne, nezmieria. Mm. Takže, no a ostatná Ukrajina, ostatná Ukrajina, eh, keď sa, ostatná Ukrajina si myslím, že po nejakom čase je schopná, je schopná sa stať súčasťou ruského sveta, aby som to povedal takto trošku nadnesenie. To znamená, že samozrejme bude samostatnou krajinou, ale nebude robiť protiruskú politiku, nebude privolávať základne NATO na svoje územie a s Ruskom bude obchodovať a kultúrna výmena bude a tak ďalej. Uh, dobre, tak toľko teda na odpoveď, alebo teda odpoveď poslucháčovi ohľadom Ukrajiny. A teraz ďalší mail, už teraz zase ideme do Ameriky. Ehm, píše poslucháč, že zdravý do štúdia dnešný Fokus zverejnil takéto info. Počítačový program predpovedá volebné víťazstvo Trumpa. Po analýze širokej palety údajov na internete počítačový program Mogi A predpovedal Trumpovi nepochybné víťazstvo v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Spojených štátoch, píše Focus. Prognoza ukázala, že americký podnikateľ v hodnotení popularity dokonca o 25% prekonal Baracka Obamu z roku 2008, uviedlo nemecké vydanie. A teraz má otázku, že čo nastane v USA, ak Trump tie voľby nevyhrá, lebo tým prieskumom neveria ani tí, čo ich zverejňujú. Takže toto zaujíma Gabas Michaloviec, že, že čo by nastalo v USA, ak by teda Trump nevyhral? No, Zase no tak nevyhrá, tak vyhrá, vyhrá Hillary. <laughs> No, dobre, ale, no dobre, ja, to, ja sa spýtam inak, lebo to som sa chcel spýtať ešte aj pred e, tým telefonátom, že tu je tá základná otázka, že e, teraz je medzi Spojenými štátmi a Rúskom napätie veľké sa hovorí, že možno už tak ako za studenej vojny, už sa tu hovorí o ďalšej studenej vojne a že má to tendenciu ešte stále sa akoby zhoršovať. A teraz vlastne tí poslucháči sa pýtajú tú vec, že, že je šanca, že ak ten Trump proste teraz, lebo že vyzerá to tak, že ten Trump, keby sa stal prezidentom, tak tá, tak tie vzťahy s Ruskom sa už minimálne zhoršovať nebudú, skôr je tendencia, že sa budú zlepšovať, ale že keby vyhrala Clintonová, že tam je vysoké riziko, že tie, tie vzťahy budú ešte horšie, ešte horšie a niektorí dokonca prognozujú, ja, ja sám nemám rád také reči, lebo podľa mňa s týmto by sa malo veľmi opatrne, ale niektorí vrajú, že až vojna hrozí a, a veľmi vypeté vzťahy, tak asi toto sa poslucháči chcú spýtať, že, že je taký ten potenciál v tej Amerike dnes naozaj to vyhrotiť v prípade víťazstva Clintonovej až do takýchto neuveriteľných vecí, že by mohlo dôjsť aj na nejaké možno nielen studené, ale už aj nejaké tie horúce vojny? Uh, ja nechcem predpovedať, alebo ako, lebo, lebo to je veľmi taká pofiderná oblasť. Ale poviem vám jedno, a to mám doma zapísané presne, že kedy a kde to bolo uverejnené. E, v, Spojených štátoch publikuje v New York Times e, také ekonomické no, článočky e, Paul Krugman. On dostal Nobelovú cenu za ekonomiku pred nejakými rokmi. A on napísal asi pred dvoma rokmi, keď, keď písal o, tých, o tej vnútornej zadlženosti Spojených štátov, o, o to vlastne nekrytosti dolára a tak ďalej, tak on napísal v jednom článku vetu, tu mám zapísanú a tu som schopný presne povedať, že, že v ktorom čísle New York Times to bolo uverejnené. A tá veta znie, že Spojené štáty by potrebovali ekonomický ekvivalent vojny na zvládnutie svojich ekonomických problémov. Takže viete, no, no čo na to povedať? Čo počkajte, to znamená, že by sa im vojna hodila? Dobre som to pochopil? Nie. Lebo čo to znamená? Potrebovali by ekvivalent? Ja vám len opakujem. Presne ako to on napísal. Spojené štáty by potrebovali ekonomický ekvivalent vojny. E, A, Každá aha. vojna doteraz Spojeným štátom e, pomohla mhm, ekonomicky. Mm-hmm. Hej. Až na to, že nejaká nová vojna, ak by bola, tak, e, tak by už e, e, územie Spojených štátov nezostalo nezasiahnuté. Mhm. Lebo doteraz aj v prvej svetovej vojne, aj v druhej svetovej vojne, vlastne v každej vojne, čo, čo vied, do ktorej vstúpili Spojené štáty, tak územie Spojených štátov zostalo nezasiahnuté, ale práve naopak priemysel sa ešte rozvíjal, pretože mali objednávky. Hmm. Ale, no ale teraz e, atomové bomby by ich zasiahli. No teraz sa tuto poslucháči rozpíšu na záver relácie, keď už končíme a teraz už uh, musíme končiť, tak naozaj uh, len veľmi v rýchlosti to skúsme ešte preletieť tieto dva maily a, a končíme. Pán doktor, rada by som sa opýtala, či vidíte cestu spolupráce medzi Západom a Východom. Podľa môjho poznania Západ má v génoch nenávisť voči Rusku, najmä preto, že sa boja ľudových vlád a preto, že Nemci boli porazení v druhej svetovej vojne. Na túto skutočnosť nevedia zabudnúť ani Rakúšania, neustále v sebe živia nelásku a podporu ich a podporuje ich e, v tom západný mainstream, robí to formou dokumentárnych filmov a pod komentármi. Jednoducho je to boj aj proti Slovanom, snaha o nadvládu. Takže otázka je, že či vidíte cestu spolupráce medzi západom a východom? Um. Sú, sú aj na západe ľudia, ktorí veľmi úprimne si želajú spoluprácu, aj rozvíjajú ju a také by boli aj objektívne podmienky. Veď predsa v Rusku v Rusku je 20 svetových zásob prírodných surovín. 20 No tak nikto sa bez nich, alebo teda každá spolupráca s Ruskom je výhodná. Je výhodná. Tak ja si myslím, že to by sa nakoniec presadilo. Hm. No a posledná, posledný mail od Mikuláša a potom už naozaj končíme. Zdravím slobodný vysielač. Keď som sa pred rokom dlhšiu dobu zdržiaval v Rusku, tak podpora Putina medzi jednoduchým obyvateľstvom bola podľa môjho vnímania takmer 90%. Čo sa týka sankcií, domáci hovorili, že aspoň dostanú priestor domáci producenti. Videl som tiež veľký billboard v budovateľskom duchu uprostred veľkomesta, na ktorom bolo napísané toto je naša odpoveď na sankcie a v pozadí bol veľký kombajn na nekonečnom láne obilia. Osobne si myslím, že sankcie morálne Rus Rusku pomohli a pozdravujem hostia. Tak, takýto záverečný mail zaznel. Ak chcete, môžete ešte na to zareagovať samozrejme. <laughs> Verím tomu e, billboardu, e, aj keď viete, ja si spomínam, že ako za socializmu boli, e, boli také tiež nie billboardy, ale, ale heslá boli a <laughs> jeden, jedno heslo bolo tam v Zamaguri, kde, som, kde sme vtedy bývali, tak bolo, že imperialisti. Naše dodávky štátu splníme. <laughs> Ale to už mladí ľudia nepochopia. Ale ja tomu rozumiem ešte toto, čo ste povedali. A to ešte sa cítim ako mladý. No. Dobre, pán Čarnogurský, ďakujem veľmi pekne, musíme rýchlo končiť, lebo že aj tak trošku naťahujeme čas, takže ďakujem vám veľmi pekne za, za všetky tieto informácie, s ktorými ste sa podelili a ktoré naozaj sme nemali kde inde zachytiť, lebo ako som hovoril v úvode, naše médiá jednoducho túto akciu nejakým spôsobom nepokryli až tak, ako by možno mohli a mali. Takže vám som vďačný za to, že ste teda e, priniesli takýto zdroj informácií pre poslucháčov, ktorý je cenný. Zvaldajú, ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia. Ďakujem aj ja, bolo to, prí, bol to príjemný večer aj pre mňa. Tak držte sa a spolu s vami aj tebe, Mateo, príjemný večer, ahoj. Ďakujem, ahoj. No a napokon, samozrejme, aj vy sa majte pekne, vážení posluchači, a pokiaľ možno prežite príjemný víkend, to vám pre Boris Koroni.